Sveicināti! Šeit Marijāņu tēvs priesteris Dmitrijs. Jau vairākus gadus katru otro pirmdienu Rīgas garīgajā seminārā es lasu lekciju kursu ar nosaukumu Ievads garīgas dzīves teoloģijā. Bet šogad es nolēmu darīt šīs lekcijas pieejamas plašākam klausītāju lokam nekā tikai daži semināristi. Tāpēc arī divreiz mēnesī nolēmu lasīt tās arī mūsu – Daugavpils Jēzus sirds draudzes virtuālā vidē. Tas notiek ceturtdienās vakaros, tomēr ne visiem arī tas ir ērti. Pateicoties Radio Marijā Latvijā pretimnākšanai šo lekciju audio versija var skanēt arī šajā ēterā. Aicinu jūs iedziļināties šajā teoloģijas jomā, kas nav tikai papļāpāšana par garīgām lietām, bet visai nopietna teoloģiska disciplīna. Bet brīdinu, Lekcijas nav ierakstītas studijā, tomēr varbūt tas ir plus, jo būs dzīvākas. Lai svetīga klausīšanās! Darbie draugi, labvakar! Un mēs ar jums turpinām tikties tiešraidē, eh, Facebook lapā, mūsu draugas, Daugavpils Jēzus sirds draugas Facebook lapā. Un turpinam ar jums nodarboties ar to, kā runāsim, mazliet arī lasīsim grāmatu Ievads garīgas dzīves teoloģijā, kuru es biju e, savā laikā sagatavojis, un šī grāmata tapa balstoties uz tiem eh, pierakstiem, uz tām lekcijām, ko es pasniedzu Rīgas garīgajā seminārā. Šodien mēs ar jums eh, runāsim par kārtējo tēmu, kas ir ļoti, piedodiet, kas ir ļoti svarīga garīgas dzīves eh, un garīgas attīstīšanas kontekstā, un proti runa iet par garīgas dzīves liturgisko un sakramentālo dimensiju. Katoļa baznīcā mums ir tādas lietas kā liturgija un sakramenti, un tāpēc arī šodien es vēlos jums eh, pietuvināt šo realitāti, parādīt to no teoloģiskas perspektīvas, un eh, kaut arī noteikties jūs neparliecināšu, bet es mēģināšu vismaz parādīt un argumentēt šīs eh, kristīgas dzīves dimensijas svarīgumu. Bet sākušies ar ļoti vienkāršu lietu. Mm, Kadreiz eh, viens no eh, maniem, maniem paziņām eh, pateica tādu interesantu tēzi, izteica tādu interesantu domu. Kāpēc jums, katoļiem, ja notiek kaut kādas svinības, vienalga tur, piemēram, priestera jubilēja, Eh, vai kaut kādas mm, svinības, kas eh, saistās ar eh, liturgiskiem svētkiem, kāpēc jums visu laiku ir tikai mise? Kaut kāds baznīcas pasākums, un vienmēr baznīcas pasākuma centrā ir mise. Vai nevar iztikt bez tās? Priekš kam jums tā liturgija? Vai nevar vienkārši satikties pie galda, tēvs mūsu noskaitīt un vienkārši brālīgi pabūt kopā? No vienas puses šī doma nu nav pēļama, Eh, noteikti var svinēt eh, svētkus ne tikai baznīcā, bet no teoloģiska redzes punkta eh, rodas jautājums, bet kā lai mēs varētu svinēt arī kopā ar Kristu, tā lai viņš patiešām būtu mums tuvu klāt? Kā lai mēs varētu svinēt kopā ar Kristu? Un jāsaka, ka kristīga tradīcija neizdomāja neko labāku, kā liturģija un sakramenti. Protams, ka, ka eh, sakramentu pamatojums nāk no paša Kristus, protams, šeit mēs varam sakramentoloģijā, it īpaši sakramentoloģijas vēsturē strīdēties, vai tur patiešām Kristus ir, piemēram, nodibinājis um, laulības sakramentu. Ja? Tieši, vai ir kaut kādi tieši vārdi, ka Kristus pateica, lūdzu, jums būs jālaulājas. Ja? Šeit, eh, protams, ir nu, jābūt ļoti tādam dziļam pētniekam, lai nonāktu līdz pašam Kristum, jo nepietiek tikai pateikt ar vārdiem, ko Dievs savienoja, tad cilvēkam nebūs šķirt. Tā ir taisnība, šie, ar šiem vārdiem pamato eh, arī laulības sakramentu, bet eh, no šiem vārdiem – līdz laulības liturģijai eh, bija vēl liels un tāls ceļš ejams. Bet katrā ziņā noteikti, mm, ja mēs raksim dziļāk, mēs atradīsim katra sakramenta pamatojumu vismaz uh, jaunajā derībā. Vismaz jaunajā derībā, kas ir apstuļu un pirmo kristiešu kopienu ticības uh, kodifikācija. Tā to varētu varbūt vienkāršot raksturot. Bet Skatoties no 21. gadsimta perspektīvas, kad baznīca jau nogāja diezgan lielu ceļu, arī attīstības ceļu, eh, tomēr liturģija un sakramenti tas ir tas, bez kā baznīca vienkārši nevar apieties. Bez tā vienkārši nav iespējama arī garīga dzīve. Eh, bet mēģināsim tagad eh, pēc kārtas aplūkot šos, šo tematiku, uh, pietuvinot katru sakramentu atsevišķi un visu sakramentu būtību kopā. Un beigās pāris vārdus arī pateikšu par to, kas vispār ir tā liturgija, jo it kā vārds visiem pazīstams, bet tomēr arī būtu jāpaskaidro, ko mēs saprotam, sakot liturgija. Sāksim ar pašu svarīgu, sāksim ar pašu būtību. Um, Kristus atpestīja visu pasauli. Mēs tam, kā kristieši, ticam. Eh, Kristus ir vēlējies, eh, lai šī pestīšana sasniedz ne tikai tā laika cilvēkus, eh, kuri dzīvoja Jēzus laikos, bet lai šī pestīšana sasniedz ehm, visus cilvēkus arī visos laikos. Līdz ar to ir nepieciešams kaut kāds instruments, pateicoties kuram šī pestīšana mums sasni, mūs sasniegs. No vienas puses, eh, Dievam tas noteikti nesagādātu nekādas problēmas, un Dievs ir spējīgs ar vienu savu gribas aktu paveikt to, lai mēs būtu pestīti. Bet cilvēks ir tāda būtne, kura, atgādināšu, ir brīva, tas ir viens, un var šo pestīšanu pieņemt vai noraidīt, un ir arī, kā mēs bijām runājuši, mūsu lekciju sākumā, ka cilvēks ir garīgi miesīga būtne. Tas nozīmē, ka mm, viss, kas notiek mūsu garīgajā dimensijā, nevar neatspoguļoties fiziskajā mūsu būtnes dimensijā. Un arī tas, kas notiek fiziskajā dimensijā, gribam vai negribam, nes arī savus augļus garīgajā dimensijā. Ja es degradēju fiziski vai teiksim, bojāju sevi fiziski, es arī degradēju garīgi un otrādi. Tāpēc uh, eh, Dievs izdomā tādu interesantu lietu, protams, varētu teikt, ar baznīcas starpniecību, ka ir nepieciešamas redzamas zīmes tam, ka viņš patiešām iznāk mums pretī ar savu pestīšanu. Uh, varbūt tas nav īpaši labs piemērs, uh, Eh, noteikti kāds no jums varētu atrast vēl labāko, bet mm, paskatīsimies uz attiecībām mm, starp vīrieti un sievieti. No vienas puses, katram no viņam eh, pilnīgi pietiekami, no vienas šķietami, tikai zināt, ka viņi viens otru mīl. Teiksim, painformēt viens otru ar mm, vārdu starpniecību vai ar eh, uzrakstīt zīmīti, es tevi mīlu. Bet tomēr ja cilvēks ir garīgi miesīga būtne, viņam ir nepieciešams, un šeit es gribu pasvītrot šo vārdu, tas ir nepieciešams mums, lai šī mīlestība tiktu izrādīta arī ar kaut kādām ārējām zīmēm. Nu, piemēram, vīrietis pērk savai sirds dāmai ziedus un uzdāvina tos. Viņai tas ir patīkami. Tā ir ārēja zīme tam, ka viņš viņu mīl. Un es domāju, ka jūs man piekritīsiet, ka pastāv liela starp, starpība starp to, lai saņemtu ziedus no cilvēka, kurš mani mīl un kuru mīlu es, un saņemt ziedus no pilnīgi sveša cilvēka vienkārši garam ejot. Brīžiem internet, internetā, eh, man vismaz Facebookā šortos, eh, šorti tas ir eh, tie īsfilmiņas, nevis, nevis garderoba, garderobas elements, tajos šortos – Eh, vai kā viņi saucas, Reels laikam, eh, parādās daži video filmiņas, kur eh, vīrieši mm, taisa tādus interesantus performansus. Iet vīrietis pa ielu un uzdāvina pilnīgi nepazīstamai sievietei ziedus un aiziet tālāk. No vienas puses tas ir patīkams pārsteigums, jā, bet aiz šiem ziediem nestāv nekas cits, ka tikai šis performants aiz, šīs, aiz šiem uzdāvinātiem ziediem, kaut arī viņa uzjautrina noteikti, jo var redzēt šo sieviešu reakciju, cik nu, viņas ir priecīgas saņemt šo ziedus, bet tomēr aiz šiem ziediem nav nekāda turpinājuma. Nav uh, randiņa, nav ģimenes, nav bērnu, jā, nav nekādu attiecību. Sakraments, ja mēs mēģināsim izmantot šo metaforu, ir līdzīgs ziediem, kurus dāvina mums tas, kas mūs mīl un šajā gadījumā tas ir Dievs. Viņš ne tikai mūs pārliecina par savu mīlestību, viņš izdara kaut kādu žestu, mēs tūlīt runāsim arī par, pagājušajā reizē mēs runājam par baznīcu, bet šoreiz mēs atkārtosim to, ka baznīca ir domāta tam dēļ, lai Kristus varētu iemiesoties šeit un tagad, lai Kristus varētu iemiesoties mūsu laikos. Nepavēlti mēs runājam eh, par baznīcu, kā par Jēzus Kristus mistisko miesu, Viņš ir galva, un mēs esam viņa miesa. Un eh, sakramenti tie ir tie instrumenti, kas ir davāti baznīcai, kura ir Jēzus Kristus iemiesošanās šeit un tagad, lai ar šiem instrumentiem sasniegt visus cilvēkus. Pirmām kārtām mūs pašus, kā baznīcas locekļus, un otrām kārtām arī visus tos, kuri atrodas ārpus redzamām eh, baznīcas robežām. Un tāpēc es parasti izmantoju tādas metaforas, tāpēc, lai mums prātā paliek tieši šī uzdevināto ziedu metafora. Kā Dievs ir tas, kurš mums, kurš mums mīl un izdara skaistu žestu, uzdevina mums septiņus skaistus ziedus un e, vēl lielāku pļavu ar mazākiem ziediem, kas ir sakramentālais, bet par to mēs parunāsim e, bišķiņ vēlāk. Tātad, ja mēs mēģināsim tagad ieskatīties Katoliskās baznīcas katehismā, eh, un ja jums šī grāmata ir pieejama, ja nē, tad viņa ir pieejama internetā, eh, mums arī notiek nodarbības eh, no katehisma, noteikti katehismu var atrast internetā, tad ielūkojieties lūdzu Katoliskās baznīcas katehisma 1131. punktā, 1131. punkts. Katoliskās baznīcas katehisms sakramentu definē sekojoši. Sakramenti ir iedarbīgas žēlastības zīmes, kuras Kristus iedibinājis un uzticējis baznīcai. Caur tiem mēs saņemam dievišķo dzīvi. Redzamie rīti, ar kuriem sakramentus svin, nozīmē un izteno katra sakramenta īpašas žēlastības. Sakramenti nes augļus cilvēkos, kas to saņem ar attiecīgu nostāju. Ar vienkāršiem vārdiem sakot, mēģināsim šo sarežģīto definīciju eh, mazliet eh, vienkāršot tādai vieglākai gremošanai. Tīpaši šis trims notiek vakaro, vakarā, un vakaros jau parasti negribās baigi domāt, tāpēc ļaujiet, ka es mm, uzdrošināšos mazliet padomāt jūsu vietā, lai jums būtu vieglāk, lai pēc tam nebūtu negulētas nakts. Bet tad tas būs uz manas sirdsapziņas. Eh, sakraments ir uztverama zīme, kas atver mūs pārdabiskai, neustveramai realitātei. Lai būtu vēl vieglāk saprast, eh, es izmantošu kārtēju metaforu, kas man ļoti patīk. Šodien būs viena vai divas metaforas, bet tas ļoti labi palīdz eh, saprast sakramenta būtību. Mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, kur ir ļoti populāra lieta, Eh, pasūtīt kaut kādas lietas interneta veikalā un eh, pasūtīt, lai šo mūsu pasūtīto preci eh, atvestu kurjers uz mājām. Iedomāsimies tagad situāciju, ka es pasūtīju, nu, piemēram, jaunu telefonu, lai, lai ir telefons. Un um, pasūtot šo telefonu, es, es atzīmēju, ka es vēlos, lai kurjers atved man šo telefonu pie manis uz mājām. Un tagad es saņēmu izziņu, ka šodien kurjeris būs pie manis, nu, piemēram, pulkstens vienos. Un tagad es atbrīvojos, izbrīvoju, izbrīvoju, atbrīvoju sev laiku, eh, atprasos no darba, jo vienmēr ir šī problēma, ka kurjeri bieži vien atbrauc, kad mēs neesam mājās, tāpēc pakomāti pastāv, bet nu iedomāsimies, ka man ir brīvs laiks un es varu sagaidīt kurjeru darba dienas laikā, eh, darba dienas vidū. Un uh, Es sēžu pie loga, gaidu un redzu, ka mana pagalmā iebrauc uh, eh, kurjeru dienesta mašīna. Priekš manis tā ir zīme, ka mans telefons ir atbraucis. Šīs mašīnas ierašanās, un es viņu uztveru, es viņu redzu uh, un dzirdu, ka viņa rūc, tas man viss nozīmē, viss tas, vis tas man nozīmē, ka mana prece ir atbraukusi. Tas nozīmē, ka man prece piegādātais tulīt kļūšu par vai kļūstu jau šajā brīdī par telefona īpašnieku. Bet ir vēl viena lieta, ka šī iebraucoša mašīna ne tikai nozīmē, ka šis telefons uh, atbrauca, bet šī pati mašīna ietver sevī šo telefonu, jo kurjeru dienests atbrauc, nu, ietverot sevi visas preces, kuras mēs esam pasūtījuši. Līdzīgi notiek ar sakramentiem Ja mēs tulīt runāsim par katru no šiem sakramentiem atsevišķi, lai jūs ieraudzītu, kas, kas notiek ar cilvēku katrā no šiem sakramentiem. Kāpēc viņi ir tādi, bet ne citādi? Ja, šeit, protams, ir zināmā mērā nu, būtu jāvēršās pie Tridentes koncila dokumentiem. Mēs, ne, mēs to nedarīsim, jo pretējā gadījumā mēs sēdēsim līdz rītam. Tā jau būs nevis garīgas dzīves teoloģijas lekcija, bet uh, būs dogmātikas lekcija. Tāpēc es palikšu pie, tieši pie e, šīs metafāras. E, kad e, es saņēmu kādu sakramentu, piemēram, evaharistijas sakramentu, es saņēmu šo sakramentu zem maizes vai zem maizes un vīna zīmēm. No vienas puses, ārēji tā balta hostija, tas maize kas ir cepta faktiski bez rauga, tas ir maize un ūdens, kas ir izcepta. Ja? Bet nu, nosacīti mēs to saucam par maizi. Tāda vafelīta varētu teikt. Um, un es pieņēmu šo vafelīti, es to pieņēmu tieši kā vafelīti. Ja? Priekš manis tā vafelīte nozīmē, ka eh, fiziski es pieņēmu maizi, bet vienlaicīgi pateicoties tam, ka Dievs baznī, atstājis mums baznīcu, un devis šai baznīcai varu darīt dievu klatesošu šajā sakramentā, vienlaicīgi šī vafelīte apzīmē un arī ietver pašu dievu, pašu Kristu. Saskaņā ar to, ko Kristus ir teicis saviem apstuļiem, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, ņemiet un dzeriet, eh, tas ir manas asinis. Eh, mēs runāsim vēl par sakramentiem, bet es tagad gribu eh, tikai vienīgi paskaidrot šo metodoloģiju, kas, kas notiek sakramentā. Sakramentā cilvēks, redzot šas, šīs ārējas zīmes, sastopās ar Dievu, un Dievs dāvā viņam to, ko mēs saucam par žēlastību, jeb par savu e, pestīšanu nesošo klātbūtni. Es saprotu, ka skan diezgan patētiski un abstrakti, bet laikam es nevaru to paskaidrot savādāk. E, Dievs ir pats klātesošs e, manā dzīvē, caur šīm zīmēm un arī pateicoties šīm zīmēm. Maize un vīns evaharistijas sakramentā, uh, ūdens un uh, uh, izteiktie vārdi kristības sakramentā un tā tālāk. Tā kā galvenais, ko es gribētu, lai jūs iegaumētu, tas ir tas, ka sakramentā, katra sakram, svinot katru no sakramentiem, mēs, mm, mēs vienojamies ar mūsu kungu. Viņš ir klāt, varētu tā to pateikt. Viņš ir klāt, katrā no visiem septiņiem sakramentiem. Protams, mēs varētu uzdot jautājumu, kāpēc tieši septiņi sakramenti, eh, es tikai īsumā pateikšu, ka šo skaitli septiņi īstenībā tā definitīvi noteica tikai Tridentes koncils, tas notika 16. gadsimtā, un šī definīcija ir tapusi eh, pateicoties tam, ka bija strīdi ar eh, luterāņu jaunizveidota konfesija, jā, jo Lutāņu baznīcā neatzīst visus sakramentus, kaut arī, protams, daudz kas ir atkarīgs no tā, kur atrodas šodien tā Lutāņu baznīca. Bet nu, Mārtiņam Lutāram bija nu, tāds savs uzskats un uh, sava teoloģija. Protams, viņš arī meklēja tam savu pamatojumu, uh, cik, tis, cik tas pamatojums ir pamatots, tas jau. Mm, varbūt ekumeniskā dialoga jautājums un dogmātiku jautājums, bet nu, mēs konstatēsim tikai kā faktu. Ja, kā e, polemikā ar protestantismu e, katoļiem bija jānoformulē, ka sakramenti ir septiņi, kā mēs lasām uh, e, Tridentes koncilas dokumentos, ne, ne uh, vairāk un ne mazāk. Ja? Ne vairāk un ne mazāk kā septiņi. Uh, septiņi tas ir vienkārši ļoti skaists skaitlis, ja? tas ir ļoti simbolisks skaitlis pilnības skaitlis. Jo, piemēram, ja mēs eh, mēģināsim uh, lasīt um, baznīcas tēvus, uh, tad mēs nekur neat, neat, nesastapsim tādu definīciju, kad ir tieši septiņi sakramenti. Uh, piemēram, mēs sastapo, sastopam definīciju sakramenti, piemēram, pie tā paša Sveta Augustīna, bet Augustīnam viss ir sakraments. Viss, ko dara baznīca, tas ir sakraments. Ja mēs palasīsim uh, otrā Vatikāna koncila dokumentus, mēs ieraudzīsim ļoti interesantu formulējumu dogmatiskajā konstitūcijā par baznīcu, ka pati baznīca ir it kā sakraments. Ja? Jo, ko nozīmē, kā, kā mēs jau teicām, ko nozīmē sakraments? Tā ir uh, neredzamas žēlastības redzama zīme, tā varētu vienkāršāk definēt. Tas ir neredzamas realitātes, redzamais uh, atspoguļojums, uh, kurš vienlaicīgi ietver šo garīgo realitāti. Jā, un katrs no sakramentiem eh, tas arī ir tas baznīcas instruments. Varētu teikt, ka ja baznīca būtu tas batiskavs, jā, liels, tad šie septiņi sakramenti būtu tie septiņi manipulatori, ar kuriem no šī batiskava, teiksim, eh, eh, pilots varētu nodarboties ar kaut kādām manipulācijām jūras dzelmēs. Ja? atkal kārtēja metafora, bet, nu, laikam, citas es uz tā uz sitiena neizdomāšu, jo tas, protams, es izēju mazliet uh, plašāk nekā uh, šīs grāmatas teksts. Bet katrā ziņā, lai mēs labi saprastu, lai mums atspoguļojas prātā, paliek prātā šīs, um, kur ir dienesta mašīna. Ja, mašīna iebrauc pagalmā, uh, Tas nozīmē, ka mana prece atbrauca, bet šī mašīna arī ietver sevī šo preci, kuru es biju pasūtījis, un es kļūstu par um, šīs preces īpašnieku. Respektīvi, ja mēs pārnesīsim šo metaforu uz garīgo realitāti, es kļūstu par dieva dāvātas žēlastības īpašnieku. Viņš man to dāvā, un es to pieņēmu. Ok, iesim mazliet tālāk un paskatīsimies uz nākošām lietām. Um, lai sakraments um, notiktu, ja? lai sakraments uh, sāktu eksistēt, ir nepieciešami uh, četri noteikumi. Un es, protams, kad mēs runāsim par sakramentiem, es runāšu par katra sakramenta materiju un formu, bet tagad es tikai šos četrus noteikumus mēģināšu jums paskaidrot, lai vai vieglāk būtu to saprast, kad mēs runāsim par katru no atsevišķiem sakramentiem. Sāksim ar matēriju. Katram sakramentam, tā kā tā ir materiāla zīme, ir nepieciešams, lai būtu matērija. Sakramentu gadījumā mums ir viena problēma, jo nevien ar vārdu matērija mēs nesaprotam tikai kaut ko materiālo. Piemēram, kristības sakramenta gadījumā ir nepieciešams, lai būtu ūdens. Euharistijas sakramentam ir ir nepieciešams, lai būtu maize un vīns, un pie tām, lai vīnā mēs ielietu mazliet ūdens. Um, slimnieku sakramenta gadījumā mums ir nepieciešams, um, nepieciešama eļļa, kas ir arī attiecīgi pasvētīta. Un šeit ir tas materiāls zīmes, bet, ja mēs runājam par ordinācijas sakramentu, kad iesvēta priesteri, tad uh, materiālais, materiālais vai matērija nav materiāla, o tā varētu pateikt, jo tur ir svarīgs žests, roku uzlikšana uz ordinējama galvas. Ja mēs runājam par grēksūdzes sakramentu, tad vispār tur nav nekādas fiziskas matērijas, nav arī nekāda žesta. Par matēriju ir paša penitenta akts, ka viņš atnāca uz to grēksūdzi, izsūdz šos grēkus un arī nožēlo šos grēkus. Un, ja viņš izpilda šos, šos noteikumus, mēs to saucam arī par derīgas grēksūdzes noteikumiem, tas nozīmē, ka matērija sāk eksistēt. Respektīvi, paša cilvēka akts ir matērija. Ja? Laulības gadījumā uh, arī cilvēka akts ir matērija, vai cilvēka vēlēšanās stāties laulība ir matērija. Mēs runāsim par laulību, jo laulība ir visinteresantākais sakraments, jo tas ir vienīgais sakraments, ko mēs cilvēki, pasn, eh, jaunlaulātie, pasniedz viens otram. Garīdznieks tur ir tikai liecinieks, viņš nav sakramenta dalītājs. Ja? Un eh, brīžiem, eh, teiksim, poļu valodā eksistē tāds mm, teiciens uģeliķ šļubu, dot laulību, ja? būtiski tulko, tulko, būti, būtiska tulkojumā. Viņš viņam dod, viņš viņam pasniedz laulību, bet, nu, latviski labāk san, viņš salaulā. Ja? Viņš ir šīs laulības uh, Eh, kvalificētais liecinieks. Mēs pie tā vēl atgriezīsimies, tikai es gribu parādīt, ka nevienmēr matērija ir materiāla, kad mēs runājam par sakramentiem. Otra lieta, kas ir nepieciešama, tā ir forma. Un forma parasti tie ir kaut kādi izteiktie vārdi. Piemēram, eh, kristības sakramentā tie vārdi ir es tevi kristīju Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Ja sakrīt matērija un forma, Tas nozīmē, ka eh, laulī, eh, runāsim par kristības sakramentu, būs vieglāk, ja sakrīt matērija un forma, ja tas, kurš krista, garīdznieks, starp citu arī lais var nokristīt, par to mēs pēc brīža arī parunāsim, eh, ja notiek šīs divas lietas, matērija un forma, notiek iegramdēšana ūdenī vai ūdens uzliešana uz galvas, Eh, vai uz, cita pat, eh, miesas, uz citas miesas daļas, ja piemēram uz galvas nav iespējams uzliet, arī tā gadās. Un tiek izteikti vārdi, tam, piemēram, Jānis tevi kristīju Dieva tēva un dēla <clears throat> un svētā gara vārdā, tad sakraments notiek. Bet ir divi noteikumi, es taču runāju par četriem. Vēl viens noteikums ir sakramenta dalītāja vēlēšanās. Eh, Teologija pastāv tāds jēdziens vēlēties darīt to, ko dara baznīca. Ja, piemēram, es esmu priesteris, esmu priesteris, un uh, celebrējot svēto misiju, es paņēmu rokas, rokās maizi e, un vīnu, man, tas, e, man stāv šie, šīs matērijas uz altāra, un es izsaku evharistisko lūkšanu, ieskaitot uh, iedibināšanas vārdus – ņemiet un ēdiet, tā, uh, ņemiet, nediet no tās visu, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Ja? Tie ir, eh, kādreiz šos vārdus saucam par konsekrācijas vārdiem, šodien šis jēdziens teoloģiski vairs nav adekvāts, pareizi jāsaka iedibināšanas vārdi, tas būtu precīzāk, eh, bet ja es izsaku iedibināšanas vārdus, un manī ir vēlēšanās eh, celebrēt evaharistiju, tad evaharistija notiek. Bet iedomāsimies, ka es kā priesteris mācu Eh, semināristu celebrēt svēto misiju. Mēs nostājāmies pie altāra, mēs paņēmām maizi, un viņam, es viņam rādu, eh, piemēram, Jāni, skaties. Es ņēmu maizi, un tagad lasu no misāles šos vārdus - ņemiet un ēdiet no tās visi, bet es nevēlos šajā brīdī celebrēt evaharistiju. Kaut arī manās rokās ir matērija, kaut arī ar vārdiem es izsaku formu, bet Eh, es nevēlos šajā brīdī, kad es rādu kādam, kā ir jācelebrē svētā mise, apmācu kādu semināristu, eh, es nevēlos darīt šajā brīdī to, ko dara baznīca. Es nevēlos celebrēt evaharistiju šajā mācību brīdī. Eh, kad mēs seminārā celebrējam, nu, mācījāmies celebrēt svēto misiju, mēs to saucam, atvainojiet atkal par poļu salīdzinājumu mšā nasuho, jeb mise uz sauso, ja, jo tajā brīdī mēs, protams, kaut arī mēs ņēmam e, hosties, ja, e, nu, protams, mēs bijām diakoni, mums arī nebija varas konsekrēt e, vai svinēt evaharistiju, bet bikerī mēs jau nelējām nekādu vīnu, ja, tāpēc saucās mise, mise uz sauso. Un šajā brīdī, ja es rādu kādam, ja, kā tas būtu jādara, tad es nevēlos, šajā brīdī celebrēt. Man nav vēlēšanās darīt to, ko dara baznīca tieši šajā brīdī. Tad mise nenotiek. Un vēl viens noteikums, kas arī ir svarīgs. Tas, kurš pieņem sakramentu, viņam ir jāvēlās šo, sakra, šo sakramentu pieņemt. Nepietiek tikai, nu, iedomāsimies tādu situāciju, mm, es nezinu, vai tā ir patiesība, vai tā nav taisnība, es eh, nevaru to pārbaudīt, Bet nu, to stāsta kā tādu pilsētas leģendu, ka kādā no garīgiem semināriem tajos dziļajos padomju laikos eh, vajadzēja iesūtīt kādu spiegu. Un šis spiegs, viņš eh, tāpat kā visi semināristi mācījās, eh, kārtoja eksāmenus, un tajā brīdī, kad jau pienāca ordinācijas brīdis, bīskaps iesvēta visus kandidātus, un viņš saka tā, es nemaz negribu būt priesteris un negribēju, esmu spiegs, Eh, parāda visiem tādu garu degunu un, un aiziet, aiziet projām. Šajā gadījumā rodas jautājums, vai eh, notika mm, ordinācija vai nē šī konkrēta, konkrēta cilvēka gadījumā. Eh, teoloģiski būtu jāpasaka nē. Kāpēc? Jo paskatīsimies. Matērija bija, roku uzlikšana notika. Forma bija, attiecīga lūkšana ko noskaitīja bīskaps, kuram tiesības iesveitīt vai ordinēt kādu cilvēku par garīdznieku, bija. Eh, bīskaps vēlējās iesveitīt visus kandidātus, vēlējās, vēlējās darīt to, ko dara baznīca, bet kandidāts negribēja pieņemt šo sakramentu. Un šajā brīdī viņš nepaliek priesteris, kaut arī no ārējas arējā puse visa bija ievērota. No baznīcas puses bija izdarīts viss, kas vajadzīgs, bet pats cilvēks nav izdarījis e, šo aktu, ka viņš vēlētos. E, aiziesim pie vienas metaforas, salīdzināsim to ar metaforu. Iedomāsimies, ka kāds ir slims, un tagad ārsts šo cilvēku ārstē, viņš izra, izraksta zāles, šīs zāles e, attiecīga farmaceitikas kompānija ir sagatavojusi, cilvēks tos ir nopircis, un faktiski varētu teikt, ka medicīnas sistēma izdarījusi visu, bet pats cilvēks nedzer šīs zāles. Līdz ar to, kaut arī no medicīnas sistēmas viss ir, viss ir izdarīts, kas bija vajadzīgs, cilvēks ar savu gribas aktu to atmet. Viņš nevēlas to darīt. Kāpēc tas notiek teoloģiski? Jo Dievs e, nedarbojas par cilvēka brīvo gribu. Ja es nevēlos saņemt sakramentu, Kaut arī šis sakraments man tiek pasniegts, tad tajā brīdī, mm, lai cik skarbi tas neskanētu, sakraments nenotiek. Došu vēl vienu salīdzinājumu, kas man nāk prātā. Atgriezīsimies pie šīs metafāras ar uh, piegādes dienesta mašīnu. Piegādes dienesta mašīna var iebraukt manā pagalmā. Es varu viņu ieraudzīt, es varu pat iziet pretī, bet es varu uh, kurjer, kurjeram pateikt, ka es nevēlos saņemt šo preci. Un kurjers nevar pret manu gribu man šo preci iespiest rokās. Viņš vienkārši iesaidīsies mašīnā un brauks pie nākošā klienta. Un tas, tas pats, ja sanāk tas pats, kurjer dienests un interneta veikals izdarīja visu, lai prece man tiktu piegādāta, bet es atsakos. Ja? Un tāpēc šie četri noteikumi ir ļoti svarīgi. Ja es eju pie svētās komunijas, man jābūt tai vēlēšanai, ka es vēlos to pieņemt. Eh, protams, ja cilvēks nāk pie dievgalda, nu, visbiežāk mēs jau ejam pēc brīvas gribas, ja ne jau piespiesti. Ja es eju pie grēku sūdzes, eh, man ir jā, jāvēlās arī eh, saņemt to piedošanu par saviem grēkiem no Dieva. Ja kāds stājās laulībā, viņam jāvēlās stāties laulībā, jo ļoti, ļoti bieži laulība tiek atzīta par nederīgu arī šīs um, gribas akta trūkuma dēļ. Jā, piemēram, kādu piespiež laulāties, un, nu, teiksim, bērniņš ir ceļā, un tagad uh, jaunam cilvēkam piespiež apprecēt šo meiteni, ar kuru mm, viņam bija attiecības pirms laulībām. Jā, un tad viņš negrib šajā laulībā stāties, bet viņu piespiež. Un šajā gadījumā kaut arī arēji un dokumentāli viss ir kārtībā, jā, un viņš pat var samēlot, ka viņš brīvi stājas laulībā, bet viņš pats ar savu gribas aktu uh, pasaka, nē, es, iekšēji pasaka, es tev nevēlos. Jā? Un tad eh, pēc tam, pēc kāda laika, baznīcas tiesa var atzīt šo laulību par nederīgu, ja viņš arī tā liecinās. Protams, vienmēr visus var piemuļkot, eh, nu, bet ja mēs godīgi rīkosimies, tad, tad noteikti baznīcas tiesa arī nonāks pie pareiziem eh, lēmumiem. Bet nu, ne par to runa, ne par to runa, lai mēs tagad šķirtu laulības vai atzītu to, to, tos par nederīgiem. Mēs runājam par sakramentiem, lai atzīt sakramentus par derīgiem, un tas mūsu gadījumā ir svarīgākais. Katrā ziņā uh, atgriezīsimies un atcerēsimies tie četri punkti, lai tas arī mums paliktu prātā. Pirmais - jābūt materijai. Tagad runāsim par sakramentu. Es nosaukšu katram sakramentam savu materiju. Jābūt formai, jeb izteiktiem vārdiem. Jābūt tā, lai tas, ko šo, kurš šo sakramentu dala, vēlētos dalīt šo sakramentu. Parasti tas ir garīdznieks, bet nu, ir izņēmumi. Un ceturtais, tas, kas šo sakramentu saņem, viņam jāvēlās saņemt šīs sakraments. Protams, tulīt rodas jautājums par bērnu kristībām, bet tulīt mēs par to arī parunāsim. E, un vēlreiz es atkārtošu, ja es vēlos to pasvītrot. E, tieši pateicoties sakramentiem, mēs um, ieejam visciešākās vistuvākās attiecībās ar Dievu. Jo no garīgas dzīves perspektīvas, ja mēs uzdosim jautājumu, tad kur mēs satiekam Dievu cieši cieši, ja, kur mēs satiekam viņu vaigu vaigā. Tā kā mums šīs dzīves laikā eh, skatīt Dievu e, ir tas jēdziens atkal teoloģiskais vizio beatifika, jeb e, eh, sveitīgā skatīšanās, ja, Dieva vaigā. Mums šajā dzīve vēl nav iespējama, mums ir jānobriest līdz uh, Dieva valstībai, bet mums ir iespēja kontaktēt ar viņu tieši pateicoties tam ārējām zīmēm. Un uh, sakramentos un liturgijā notiek visciešākā tikšanās ar Dievu, nekur citur. Jā, un tāpēc uh, baznīcā tas ir ļoti svarīgi, ka sakramentāla dzīve, šī sakramentāla liturgiskā dimensija, tas ir, varētu teikt, kā pamats, jo Atcerēsimies, ka atkal tas mūsu slavenais otrais Vatikāna koncils norāda, ka mm, liturgija tas ir kristīgas dzīves avots un virsotne. Iedomājieties, ja ka interesants tas formulējums, viņš ir teoloģiski ļoti precīzs. Gan avots, jo mūsu garīga un kristīga dzīve no tā izriet, un virsotne. Tas nozīmē, ka mūsu garīga dzīve arī aiziet līdz liturgijai un sakramentiem, jo tieši tur notiek tikšanās ar Dievu, tieši pateicoties sakramentiem, eh, Kristus dāvā visu to, ko vēlējās mums dāvāt. Un tas nav tāpēc, ka Dievs, nav, ka Dievs ir ar sakramentiem ierobežots. Tas ir tāpēc, ka mēs esam garīgi miesīga būtne un mums ir nepieciešamas ārējas zīmes. Eh, vēlreiz nosūtu jūs pie iepriekš minēta salīdzinājuma par mīlestību un davinātiem ziediem. Bet tagad es jums piedāvāšu mm, ieiet uh, katrā atsevišķajā sakramentā un pamēģināsim paskatīties, uh, ko tieši uh, dara katrs no sakramentiem mūsu dzīvē. Uh, kāpēc tas ir svarīgi? Mm, es, kad biju vēl uh, mazs pu, nu, maz puika, pusaudzis, pateiksim tā, jau nebiju galīgi mazs, staigāju uz baznīcu, un, eh, kad man bija brīvs laiks, es, protams, arī eh, katehismu eh, tur paškirstīju, mm, jo Kristus karaļa baznīcā toreiz prāves bija mužīgu mieru Kazimieras Fončinskis, tur bija daudz grāmatu, un es kā ministrants, kad es gāju uz misiju, vēl nu, pusstundu iepriekš jau biju nācis uz baznīcu, līdz misai priesteris aiziet uz konfesionālo ministrantam nav ko darīt. Es arī šķirstīju katehismu, tur kādas grāmatas, kas tur bija. Uh, Un es nonācu pie ļoti interesanta uh, slēdziena. Eh, pamanīju interesantu lietu, ka sakramenti uh, burtiski mums tiek dāvāti svarīgajos mūsu dzīves brīžos. Viņi nav uh, sakārtoti kaut kāda tur nejaušā kārtībā. Viņi nav, nu tā, mm, nu jebkurā brīdī tu vari tos saņemt, ja viņi ir piesaistīti pie cilvēka dzīves posmiem vai pie cilvēka uh, dzīves svarīgiem momentiem. Un šīs analogijas man parāda, šīs analogijas e, man lika aizdomāties, kāpēc viņi ir tik svarīgi šie sakramenti. Un mēģināsim tagad izmantot šo manu perspektīvu. Protams, es saprotu, ka viņa ir ļoti subjektīva. Es to izdomāju priekš sevis, bet es domāju, ka tas būs arī palīd, būs tāds palīgs jums saprast uh, e, sakramentu būtību. Tātad sāksim ar, kristī, ar kristības sakramentu. Uh, tūlīt, tūlīt mēs nonāksim pie tam. Uh, kristības sakramentā uh, parasti ar kristības sakramentu sākas cilvēka kristīga dzīve. Uh, to mēs labi zinām. Jā. Visbiežāk baznīcā mēs iesakām kristīt bērnus cik iespējams m, ātrāk. Jā. Un, protams, uzreiz šeit rodas jautājums, kā jau teicu par to, kāpēc mēs kristam bērnus, bērns taču nevar izvēlēties, pareizāk būtu sagaidīt 18 gadus un lai viņš pats izlemj, bet šeit ir viena lieta, ka kaut arī pats bērns nevēla, nevar vēl e, izvēlēties būt par kristieti vai nē, viņš vēl nav spējīgs ticēt. Ja viņš ir spējīgs tikai, ja viņam ir slikti, ieslēgt sirēnu un pasaukt vecākus, ja? un viņš ir spējīgs gulēt un ēst un augt, ja? un iepriecināt visus apkārtējos. Bet Eh, vecāki vēlās nodot bērnam tas vērtības, ar kuriem viņi dzīvo paši. Un tāpēc, balstoties uz vecāku ticības, bērns tiek nokristīts. Protams, eh, gadās situācija, kad pieeja pie vecākiem ir nu, neiespējamajam, bērns ir barēnis, tad šajā gadījumā parasti nu, būtu labi, ja būtu kāds krustvecākas, krustvecāki, vismaz viens no viņiem. Balstoties uz viņa ticības, bērns tiek nokristīts ar cerību, ka viņš tiks audzināts kristīgajā, kristietībā, ka viņam tiek pasniegti vēlāk pārējie sakramenti, ka viņš um, augs arī uh, dievbībā, ticībā, likumībā un tā tālāk. Protams, ka šeit uh, ir tāda li viena liela vēlēšanās, tas skan ļoti, nu, varbūt ideālistiski, bet no otras puses, kā savādāk, labāk ticēt tam labākam un izdarīt pēc iespējas vairāk, nekā uh, būtu šaubas. Jo man, uh, e, kā priesterim, arī gadās kristīt bērnus, kad atnāk vecāki, kuri, nu, tur tā, nu, it kā iet uz baznīcu varbūt reizi divos gados uz uz kaut kādiem Ziemassvētkiem, lai bērniem parādītu betlemīti, ja, un, un, protams, ka nezinu pat, kā sakramenti ir septiņi un tā tālāk. Protams, es eh, vienmēr pasaku, ka, nu, jāsagatavo vismaz pirmai komunijai, jāizved uz svētdienas skolu, nu, tas ir pienākums. Brīžiem gadās, ka par krustvecākiem izvēlās, mm, nu, vienkārši tuvāko draugu, kuram ar kristietību ir tas kopīgs tikai tas, ka viņš pats tika kādreiz nokristīts. Arī tā gadās. Uh, Bet tomēr mēs ar tādu cerību, ka nu, kaut kā jau šis bērns tiks audzināts, nu, kaut kāda saskarsme viņam būs ar kristietību, mēs tomēr, tomēr šo bērnu nokristam. Jo dievam cilvēka vājība nav šķērslis. Ja? Un līdz ar to, balstoties uz vecāku un krustvecāku ticības, šīs sakraments tiek pasniegts. Katoļu baznīcā ir mazliet savādāk nekā austrumu baznīcās, jo katoļu baznīcā visi pārējie sakramenti tiek pasniegti jau tad, kad bērns visu saprot, vismaz kaut ko saprot. Austrumu baznīcās eh, gan evaharistija, gan iestiprināšanas sakraments tiek doti uzreiz pēc kristībām. Eh, austrumu baznīcā šī tradīcija palika tāpēc, ka, ja tiek nokristīts pieaugušais cilvēks, viņš saņem visus trīs tā saucamos iniciācijas sakramentu, sakramentus - kristību, iestiprināšanu un euharistiju. Ja, tie pirmie trīs sakramenti, viņi saucās par pirmiem, jeb iniciācijas, viņi tiek doti pieaugušam cilvēkam. Katoļu baznīcā, Romas katoļu tradīcijā, mums ir tikai kristības sakraments, kas tiek dots tajā brīdī, kad cilvēks eh, vēl nesaprot, kas notiek. Visi pārējie sakramenti notiek tad, kad cilvēks saprot, kas notiek. Par slimnieku sakramentu parunāsim vēl atsevišķi. Šeit ir vēl viena e, svarīga lieta, kas man būtu jums jāpastāsta, bet nu, neskriesim vilcienam pa priekšu. Katrā ziņā kristības sakraments tas ir kristīga dzīves sākums. Bez kristības sakramenti visi pārējie sakramenti faktiski nav derīgi. Ja? Tas ir tas pats, ka, e, nu, piemēram, hmm, ar ko varētu salīdzināt. Nu, nevar iestāties uzreiz piektajā klasē skolā. Tev tik un tā ieiestājas pirmajā klasē. Ja bērns ir wunderkins, viņu mm, ātri pārceļ uz augstākām klasēm. Kaut eh, arī e viņam arī tas būtu stress, bet nu, jāsāk eh, vienmēr ar pirmo klasi. Arī universitātē ir tas pats, jāsāk ar pirmo kursu. Pēc tam var pātrināt šo procesu, bet pirmām kursām ir jābūt. Tāpat ar kristības sakramentu. Kristības sakramentam ir jābūt, un kristības sakramentā notiek nu uh, eh, cilvēka iekļaušana baznīcā. Varētu teikt, ka viņam tiek dota baznīcas pilsonība, ja, kas ir neatceļama. Ja, un tas ir svarīgi, ka kristības sakramentu, iestiprināšanas sakramentu, arī ordinācijas sakramentu mēs saņemam reizi dzīvē, un šie sakramenti nav, nav atkārtojami. Piemēram, ja kādu nokristieka bērnu, cilvēks izauga, Eh, atteicās no ticības, aizgāja projām no baznīcas, pasludināja, ka viņš ir ateists publiski. Cilvēkam ir tiesības uz to. Bet pēc kāda laika viņš tomēr atrod dievu, atrod ceļu pie dieva, atgriežas uz baznīcu un saka, nu, nokristiet mani no nu, jauna, es biju ateists. Neviens priesteris nevienu tur nekristīs, jo šis kristības sakraments, kas tika pieņemts kādreiz, viņš ir derīgs. Viņš atstāja uz cilvēka, pateiksim tā varbūt mazliet figurāli, tādu zīmogu, uh, kas nav izdzēšams. Ja? Kristības sakraments cilvēks ir kristietis neatkarīgi no tā, kādas izvēles viņš izdara pēc tam. Kristības sakraments ir derīgs. Viņš jau ir sastati, sast, sastapies ar Dievu, saticies ar viņu. Viņš jau ir iekļau, iekļauts baznīcā, viņš jau ir Dieva bērns. Ja, protams, šeit jāpasaka plaši, ka Dievam visi ir bērni, svešo Dievam nav. Bet nu, šeit mēs runājam par piederību pie baznīcas. Tāpēc man labāk patīk šī metāfora Eh, baznīcas pilsonis. Jā, pilsonība tiek iedota, jā, pasē tiek iedota. Eh, tā kā tas ir pirmais sakraments, kas ir dzīvības sākums. Eh, saskan ar dzīvības sākumu, jo visbiežāk tagad mūsu tradīcijā mēs nokristam bērnus, bet arī pieaugušo cilvēku gadījumā arī jā. Ja mēs runājam par sekām, tas nozīmē, ka ja tiek nokristīts pieaugu, pieaudzis cilvēks, ar kristības sakramentu viņam tiek piedoti visi grēki. Ja mēs runājam par mazu bērnu, kuram grēku vēl nav, eh, tad šajā gadījumā eh, no bērna tiek izdzēsts, izdzēstas pirmgrēka sekas. Ja? Bērnam vairs nav nekā kopīga ar pirmgrēku. Ja? Pārējie paliek šī pirmgrēka mm, tāds inercijas sekas, pateiksim, kā cilvēks tik un tā tur slimo un tā tālāk, bet katrā ziņā teoloģiski cilvēks parauj saikni ar to realitāti, ko mēs saucam par pirmgrēku. Jāsaka, ka pirmgrēks tas ir tāda viena lieta mūsu teoloģijā, kurā līdz galam vēl nav izskaidrota baznīcā. Jā, jo tas no, ne, noteikti neiet runa par aizliegtu augļu ēšanu vien. Šeit ir kaut kas vairāk. Par to es biju runājis e, pēdējā programmā, arī Radio Marija Latvijā ietvaros, e, ārpus rāmjiem. Ja jums ir iespēja, arī tā nav pašreklāma, bet, nu, eh, lai neatkārtotos, lūdzu noklausieties, jo arhīvā var atrast ārpus rāmjiem no, no 9. decembra programma, tā pēdējā ārpus rāmjiem programma, kur es arī pastāstīju mazliet par pirmgrēku, kas tas ir un ar ko to ēt, ar ko tas būtu jāēdams. Jā, bet katrā ziņā, lai jūs vienkārši teoloģiski orientētos arī šajā realitāte. Bet katrā ziņā Pirmgrēkam vairs nav nekādas teikšanas pēc kristības sakramenta. Nākošais solis un nākošais sakraments, ah, un runājot par matēriju un formu, piedodiet, aizmirsu. Matērija un forma. Matērija ir ūdens uzliešana uz galvas, ja brīžiem nav iespējams, gadās visādi gadījumi dzīvē, varam vismaz, vismaz uzliet uz jebkara, jebkuras cilvēka miesas ķermeņa daļas un izteikt formulu. Eh, Jāni, es tevi kristīju Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Un šajā brīdī tas, kurš krista, viņam jāvēlās nokristīt šo bērnu vai šo pieaugušo. Kāpēc es par to saku? Jo eh, normālā kārtībā kristības sakramentu piešķir garīdznieks, diakons, priesteris vai bīskaps, vai diakons, presbiters vai bīskaps, tā būtu pareizāk. Runāsim pēc brīža arī par ordinācijas sakramentu. Bet uh, ārkārtējā gadījumā, tajā brīdī, kad nu, draud briesmas, ja, piemēram, gadās, ka piedzimst mazs bērniņš un draud, ka viņš tulīt nomirs. Uh, mamma, nu, mamma pat parasti viņa eh, ir mm, novājināta ar dzemdībām, ja, un varbūt viņa varbūt pat pēc operācijas, tad arī uh, jebkurš cits cilvēks, pat medicīnas personāls, var paņemt mazliet ūdens, pat nav vajadzīga sveitīta ūdens. Pietiek, eh, nevajag svētīt ūdeni. Ja? Pietiek ar to, ka eh, cilvēks paņem vienkārši tīro ūdeni. Ja? Un uzliek uz galvas pat ar tādu pipietečku, paņem pāris pilienus un saka, Jānis, tevi, nu, jā, jānosauc vārds, Jāni, piemēram, Jāni, es tevi kristīju Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Un šis sakraments ir derīgs. Man dzīvē eh, vienu reizi gadījās vadīt kristības pa telefonu. Es pastāstīšu, tas ir interesants gadījums. Bija tas, tāds moments, tas jau bija daudz, daudz gadu atpakaļ. Ja, un notika tāda situācija, ka piedzima ļoti vājš bērniņš, un, nu, un nu, ārsti saka, ka var nomirt. Ja, un, nelaiž pie, pie inkubatora, kur ir šis bērns, nevienu citu, tikai mamma ir pieeja atnākt un nu, paskatīties. Un mamma saka, ko man darīt? Un es saku, palūdzu, tīro ūdeni, viņa iedeva, eh, paņem tādu pietiečku, nezinu, piedodiet, kā saucās šīs instruments latviski, eh, paņem pāris pilienus, uzliek bērniņam uz galvas, un kā tu viņu nosauci tagad, davai? Es tev saku, un tu atkārto. Tur es neatceros vārdu jau, pieņemsim, tas bija Jānis. Jāni, es tevi kristīju Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Viss kristības sakraments ir izdarīts, tas ir sakramenta būtība. Nu, Protams, es biju priecīgs vēlāk uzzināt, ka šis bērns, šis bērns izdzīvoja, viņu atnesa uz baznīcu, un mēs vienkārši pieregistrējam šo kristību. Ja, protams, es izdarīju visu saskaņā ar rītu, ja, es arī nokristīju zem subkondicioni, jeb izdarīju uh, at, kristības atkārtošanu visādam gadījumam, jo es nezināju, vai mamma uh, izdarīja visu pareizi vai nē, lai būtu droši, ka izdarīts viss pareizi, bet kopumā bija tikai rīta papildināšana. Tas nozīmē, ka faktiski vecāku, krustvecāku piešķiršana, sveces pasniegšana, eh, pasvaidīja bērnu ar svētajām eļļām, ja, kā mm, eh, ar hrizmu, ja, kā mm, tas, tas apsolījums, ka viņam tiks dots arī svētais gars, ka bērns tiek iekļauts baznīcā un Jēzus Kristus pestītāja pravieša un karaļa misijā. Un eh, Tas tas arī notika. Arī bērns arī aug un ceru, ka ir laimīgs. Bet katrā ziņā vienkārši, lai katrs no mums atcerētos, katrs kristietis, katrs cilvēks var nokristīt otro, ja viņš izpilda šos četrus noteikumus. Viņš vēlās nokristīt, viņš paņem ūdeni, viņš izsaka uh, vārdus, ja, attiecīgu formulu, atkārtošu vēlreiz, Jānis, tevi kristīju Dieva tēva un dēla un svēta gara vārdā. Amen pat nevajag. Un, eh, ja tas, kurš pieņem kristību, viņš vēlās vismaz teoretiski vai hipotētiski. Jā, jo, piemēram, eh, maza bērna gadījumā bērns, protams, neko tur nevar, nevar eh, jā, vēlēties vēl, jā, tikai ēst un gulēt un saukt mammu, bet viņam šis sakraments tiek piešķirts pateicoties vecāku vai krustvecāku ticībai. Jā. Tā kā redziet, kristības sakraments tas ir arī garīgas dzīves sākums, jo mēs ieejam ciešās attiecībās ar Dievu arī caur kristības sakramentu. Ja, un tāpēc šis sakraments ir fundamentāls un svarīgs. Bet iesim tālāk, jo laiks skrien ātri, es varu runāt ļoti ilgi. Nākošais sakraments ir iestiprināšanas sakraments. Un kā, sav, kā mēs jau dzirdam no paša nosaukuma, viņa mērķis ir kaut ko stiprināt. E, protams, ka teoloģiski šis sakraments ir saistīts ar svētā gara nosūtīšanas eh, noslēpumu. Jā, jo, kas, kā, kā jūs atceraties, ka Kristus apustuliem deva varu iet pa visu pasauli un tā tālāk, bet pateica, vēl uzgaidiet, jo es jums sūtīšu citu mierinātāju. Un svētais gars, trešā dievišķa persona vai trešā, trešā dievišķa hipostāze, tā būtu precīzāk teologiski, um, ir, viņš ir klatesošs visu mūsu dzīvi. Ja. Un atkal šeit es, es nevarēšu iztikt bez metafāras, jo noteikti, kad, kad mēs runājam par iestiprināšanas sakramentiem, mēs saņemam svēto garu, svēto garu un septiņas svētā gara dāvanas, tomēr ir viena problēma. Rodas jautājums, vai tad kristības sakramentā mēs nesaņemam svēto garu? Nu, noteikti saņemam, jo taču bērns tiek nokristīts tēva un dēla un svētā gara vārdā. Ja? tad mēs neizslēdzam svēto garu. Um, viena metafora, kas nāk no viena dogmatika uh, lekcijām, tas to ne es izdomāju, tas nāk no cilvēka, kurš ir dogmatikis, no priestri, kas ir dogmatikis, viņš nav latvietis, viņš dzīvo Polijā, uh, tas ir Gžegošs Ščelčiks, Ja, tas tiešām priekš manis uz to doto brīdi viņš ir dogmatiska autoritāte. Jā, jo es gan lasīju viņu daudz, gan arī klausījos. Eh, diemžēl nu nav viņa darbu latviešu valodā, varbūt kādreiz kāds kaut ko iztulkos, jo tiešām viņš raksta ļoti vērtīgas lietas un ļoti vienkāršas vienlaicīgi. Bet katrā ziņā Gžegošs Čelčik, eh, viņš piedāvā tādu salīdzinājumu. Lai es varētu runāt, man pietiek ar balsi, bet lai es varētu uzrunāt visu baznīcu, lai katrā baznīcas turītī varētu dzirdēt manu balsi, man ir nepieciešams mikrofons un pastiprinātājs, un arī dinamiki. Un svētā gara dāvi, dāvināšana, jeb iestiprināšanas sakraments, tas ir tas, kas stiprina mūs svētajā garā. Tāpat kā uh, mikrofons, pastiprinātājs un uh, dinamika, tas kolonkas, uh, palīdz stiprināt to, ko es izsaku, jo viņi neskan paši no sevis. Viņi skanēs tikai tad, ja es runāšu mikrofonā, bet viņi to pastiprina. Un tāpēc e, nosacītis, protams, tas ir liels vienkāršojums, bet mm, svētā gara. Nu, svētā gara dāvināšana, jeb iestiprināšanas sakraments, tas ir kristības sakramenta žēlastības pastiprināšana pastiprināšana, protams, es paņemšu pēdiņās, bet vienkārši, lai tas būtu jums labāk skaidrs, ja, ka arī šis sakraments ir jāpieņem, kaut arī, protams, ka viņš pestīšanai nav nepieciešams, bet ja Dievs dod, kāpēc lai neņemt? Ja, tas ir nepieciešams mums, lai mūsu, mums dāvināta žēlastība kristības sakramenta tiktu stiprināta. Ja, ar septiņiem svētā dara dāvanām, runājot teoloģiski. Un kā jau es jau teicu, uh, Katoļu baznīcā šis sakraments tiek dāvā, dāvināts, tiek piešķirts īstenībā mazliet nepareizi. Tu, ne tāpēc, ka es tagad kritizēšu katoļu baznīcu, šeit arī ir savi argumenti, ja, jo e, kādreiz šo sakramentu sauca arī par kristīga brieduma sakramentu, un e, eh, jau paskatīsimies, secība ir tāda – kristība, iestiprināšana, euharistija, vai ne? Tā arī paliek – austrumu baznīcām. Šī secība paliek arī, kad nokrista pieaugušo cilvēku. Bet bērnu gadījumā mums ir kristība, pēc tam grēksūdze un komunija, un tikai pēc tam iestiprināšana. Šī secība ir uh, otrāda, ja, savādāka mazliet. Tas nenozīmē, ka tas ir labi vai slikti, tas ir mazliet savādāk nekā tas tika pieņemts. Es saprotu logiku, jo uh, um, lai pieņemtu šo sakramentu, ir nepieciešams būt nu, pietiekami nobriedušam. Tāpēc tas parasti tiek piešķirts nu, pusaudža gados, jā, jau pēc pirmās komunijas. Bet nav šķērslis šo sakramentu piešķirt arī agrāk. Jā. Protams, katoļu tradīcija ir tāda. Jā, jo cilvēkam pašam jāapstiprina sava ticība un tā tālāk, bet teoloģiski nav šķēršļu. Piešķirt arī mm, pēc kristībām. Bet nu, bērniem nepiešķir, jā, un Eh, varbūt tā ir laba tradīcija, kā cilvēks pieņem apzināti visus sakramentus, tomēr kristība tiek piešķirta bērniem. Ja, tas ir tas moments. Bet katrā ziņā šī sakramenta būtība ir stiprināt mūsu ticībā. Dievs stiprina mūs ar to, ko mēs saucam par septiņiem svētā gara dāvanām, un kādā no iepriekšējām lekcijām, kad mēs runājam par garīgu organismu, tā saucamo, jeb kā tas saucās mums Eh, bija savādāks nosaukums, tūlīt es atradīšu, kā bija nosauk, nosaukums šai daļai. Jā, grūti atrast, kur ir tas satura radītājs vēl man. Tūlīt, tūlīt es to paskatīšos. Cilvēka garīgas dimensijas aprīkojums, tā es to biju nosaucis latviski. Jā, aprīkojums arī bija pēdiņās. Tas ir viens no tiem aprīkojumiem, jā, šie, šie, eh, šīs septiņas svētā gara dāvanas, kas palīdz mums uh, dziļāk pārdzīvot savas attiecības ar Dievu, iedziļināties eh, savā kristietībā un garīgajā dzīvē. Bet iesim tālāk. Nākošais sakraments ir evaharistijas sakraments. Un interesanti, aha, piedodiet, atkal aizmirsu, bet jāatgādina, ka iestiprināšanas sakramenta matērija un forma. Lai notiktu iestiprināšanas sakraments, ir nepieciešama pasveitīta eļļa, viņa saucās hrizma, un šo eļļu parasti svēta bīskapi katedrālēs lielajā ceturtdienā, pirmajā dienas pusē. Ne obligāti lielajā ceturtdienā, bet nu, vislabāk, ja, visprecīzāk būtu šo eļļu svētīt tieši lielajā ceturtdienā. Bet, protams, kā teiksim, mani brāļi no Kazahstanas sauca, ka viņiem šīs um, eļļu pasvētīšana notiek lielajā nedēļā, pirmdien vai otrdien, jo Kazahstāna ir ļoti liela, uh, lai priesteri varētu uz savas diecezes centru atbraukt, teiksim, uz to pašu Karagandu, eh, piedalīties kopā svētajā misē, saņemt eļļas un paspēt aizbraukt uz savām draudzēm, lai lielajā ceturtdienā vakarā svinēt jau kunga vakaridiena eh, svētkus, jā, lielas ceturtdienas misi. Tāpēc Eh, kad iesākas svētais, trīs svētās dienas. Ja? Tāpēc, protams, ka šī diena var notikt citās dienās, ne obligāti lielajā ceturtdienā. Bet katrā ziņā šo eļu pasvēta bīskaps, viņa saucas Hrizma, un uh, eh, matērija ir tieši šī pasvētīta eļļa. Un forma ir bīskaps izsaka attiecīgus vārdus un uh, izdara, uh, ies, izdara svaidīšanu ar svētajām eļļām. Uh, Parasti viņš izdara to ar lielo pirkstu uz pieres, ja, un piemēram, ies, iesit pa vaigu. Ja, nu, protams, ne tā, ja, bet tikai tā delikāti iesit pa vaigu, kā tāds pamudinājums, nu, tad esi labs kristietis. Ja, tāds malaģets, ja, kas saka. Bet katrā ziņā vissvarīgākais ir, lai ir svaidīšana ar šo eļu un attiecīga formula saņem svētā gara. Uh, Svētā gara dāvana zīme, apmēram tā. Tas, es, es šo formu nezinu, jo es neesmu bīskaps, līdz ar to es nekad uh, ne piešķiru un nepiešķiršu šo eh, iestiprināšanas sakra. Nu, nāves, gad, nāves gadījumā es varu piešķirt, protams, arī katrs priesteris to var izdarīt ārkārtas gadījumā. Bet normāla kārtībā priesteris parasti nepiešķir um, e, iestiprināšanas sakramentu. sakramentu uh, e, rietumu tradīcija tas, tradīcija tas strikti saistīts ar bīskapa kalpojumu. Uh, Austrumu tradīcijā šo sakramentu piešķir katrs priesteris pie kristības sakramenta. Rietumu tradīcijā mēs to atstājam bīskapam, bīskapi to rezervē sev, lai kalpo, ja viņam tā gribās, ja ir tāda tradīcija, kāpēc nē, lai arī bīskaps pakalpo katra draudzē. Eh, vismaz reizi dzīvē sastapoties, satiekoties ar katru draudzes locekli, piešķirot tam eh, iestiprināšanas sakramentu. Arī ļoti labs eh, risinājums katoļu baznīcā. Mm, man iebildumu nav un arī pats es pieņēmu uh, gan pirmo svēto komuniju no eh, Jāņa Pujāta rokām. Tajā laikā viņš bija jau nominēts par bīskapu, bet vēl nebija iesvētīts par bīskapu. Bet tajā pašā gadā, jau rudenī, kad jau viņš bija Rīgas arhibīskaps, es arī saņēmu iestiprināšanas sakramentu no viņa rokām. Tā kā Jānis Pujāts priekš manis ir uh, vismaz divu sakramentu dalītājs. Ja? Ordinācijas sakramentu es jau saņēmu no bīskapa Jāņa Buļa. Bet katrā ziņā eh, šis sakraments, svarīgi atcerēties, tas ir kristības sakramenta dotas žēlastības iestiprināšana, pastiprināšana. Nu, no šejienes iestiprināšanas sakraments. Neiet nu, runa par iestiprināties, tas nozīmē apēst kaut ko, iet runa par to, lai būtu stiprinātam. Bet iesim pie, tālāk pie evaharistijas. Uh, eh, Euharistija, jeb svētā mise, jeb uh, svētā komunija, šeit mēs varam izmantot dažus jēdzienus atšķirībā no konteksta. Uh, bet izmantosim vārdu evaharistija. Tas ir tāds pareizāks no, no, nosaukums. Nāk no grieķu vārda evaharidzo, jeb es pateicos, jeb pateicība. Ja mēs mēģināsim vārdu evaharistija iztulkot uh, uz latviešu valodu, um, tā būtu pateicība. Bet es piedāvāju jums izdarīt vēl vienu soli dziļāk, aiziet etimoloģija vēl tālāk. Euharis No grieķu valodas, ja mēs burtiski mēģināsim iztulkot, tas nozīmē laba dāvana. Ja? Te, te, teiksim, ļoti labi, varbūt es dzirdēšu vārdu eutanāzija, ja? eutanatos, laba nāve, ja? tulkojumā. Šeit arī šis, šis, eh, šī daļiņa eu ja? nozīmē labs, un haris nozīmē dāvana. Līdz ar to evaharistēs tas ir laba dāvana. Un eh, priekš manis šī, šis vārds nevis pateicība, bet laba dāvana – kas ir tāds pirmotnējā nozīmē šim vārdam, eh, mani pamudina uz to, lai skatīties uz to, ka, ka uz to, kā Jēzus mani, man dāvina sevi. Jēzus man dāvina, dāvina sevi. Viņš ir tā dāvana, kuru es saņēmu. Un tāpēc evaharistija nav tikai pateicība Dievam par paveikto pestīšanu, par dāvāto pestīšanu. Tā ir Dieva paša dāvināšanās Jēzus pats dāvina mums sevi. Un tāpēc arī šis sakraments tiek saukts par vissvētāko sakramentu. Paskatieties, viņš nav pirmais, viņš ir faktiski secībā, viņš ir trešais, eh, bet tā ir laba dāvana. Un kāpēc eh, šī dāvana ir tik laba un tik svarīga? Mm, izmantosim vēl vienu metaforu, kas man ļoti patīk, un kādreiz es to biju izdomājis katehēzē, bet lai uh, jums tas būtu skaidrs, kāpēc Euharistijai mēs pievēršam tik daudz uzmanību, īstenībā katram sakramentam, bet Euharistijai tīpaši, jo svētā mise notiek uh, katru dienu daudzās baznīcās, eh, bet reizi mēnesī varbūt pat visas baznīcās, nu, kā, kuru, kā kur, jā, bet nu, mūsu baznīca katru dienu. Uh, kāpēc šī, šī laba dāvana ir tik svarīga. Eh, Jēzus iemiesojās, atnesa savu pestīšanu, bet lieta ir tā, ka Jēzus iemiesojās eh, konkrētā laikā un konkrētā vietā. Tas nozīmē 2000 gadu atpakaļ, jau 2020, un eh, jā, jāpieskaita pie 20, apmēram 2030 gadus atpakaļ. Jā, jo Dionīzijas mazais, kad mēģina izrēķināt uh, Jēzus dzimšanas datumu, viņš tomēr kļūdījās. Ja? Vismaz reizes Jēzus dzimšanas eh, datumu, eh, vai vismaz gadu. Ja? Tomēr palika šī kļūda arī mūsu kalendārā, bet tas nav tik svarīgi. Katrā ziņā ap 2030 gadus atpakaļ Jēzus ir piedzimis, ir iemiesojies. Dieva dēls ir iemiesojies. Viņš dzīvoja, viņš paveica paskas noslēpumu, viņš nomira, atnesa, atdeva sevi par upuri kungam mūsu dievam par mūsu grēkiem ir augšām celies un tā tālāk. Bet tas notika konkrētajā periodā. Bet mēs dzīvojam jau 2000 gadu pēc šiem notikumiem. Un priekš mums tie notikumi tas ir tikai vēsturiskais fakts un nevairāk. Bet lai mēs varētu šos notikumus izdzīvot šodien, lai mums būtu dalība Jēzus pestīšanas darbā, viņa dzīvē, viņa mācība, viņa pestīšanas darbā, mums ir Euharistija. Svētais bankets, eh, svētās vakariņas, jo paskatieties, kas notiek Euharistijā. Eh, Euharistija vēl, eh, vēl viena metafora, tas ir faktiski svinīgas vakariņas ar kungu Jēzu. Jo ko, kas notiek, kad mēs saucam draugus uz dzimšanas dienu? Mēs sēžam pie galda, mēs ēdam, bet mēs arī priecājamies, mēs arī izklaidējamies, mēs arī runājam varbūt par svarīgām lietām. Kas notiek svētajā misē? Mēs pulcējamies kopā, mēs ēdam no viena altāra, mēs e, runājam savā starpā. Nu, tādā ziņā, ka visbiežāk priesteris runā, tauta atbild, bet tā ir saruna, tie ir dialogi. Dievs, kungs, lai ir ar jums, kungs ir ar tevi. Ja. Mēs priecājamies, jo notiek dziedājumi, ja pat ja nenotiek. Ja. Tā kā evaharistē tas ir bankets. Bet kāpēc tas bankets notiek? notiek? Vēl viena metafora. Uh, Noteikti ne visiem ir iespējams aizbraukt uz pasaules čempionātu hokejā. Eh, Pirmkārt, biļetu, biļešu eh, skaits ir ierobežots, otrām kārtām mūsu budžeti ir ierobežoti, ne visi var. Bet eh, nu, gandrīz visiem no nu, mums ir telefoni, televizori, datori un tā tālāk. Un mēs varam sekot līdzi tiešraidē šim mačam, hokejā, kas notiek kaut kur tālu, tālu projām no mums. Un pateicoties šai tiešraidēji, mēs izdzīvojam to pašu maču, kaut arī mēs neesam tur stadionā, mēs esam šeit mājās. Euharistija, tāpat kā katrs sakraments, bet īpaši Euharistija, tā ir tiešraide uz Jēzus pēstīšanas notikumiem, uz to pēstīšanu, ko Jēzus dāvāja. Jo redziet, šeit ir viena lieta, kurai būtu jāpievērš ļoti liela uzmanība, un tagad uh, mazliet tā saspiedīsimies, ja, sakoncentrēsimies, un es tulīt jums to pastāstīšu. Gatavi? Braucam! Uh, Jēzus Kristus uh, veica vienu vienīgo upuri, vispilnīgāko upuri. Sevi pašu salika debesu tēvam par mūsu grēkiem, lai pasaule tiktu atpestīta. Un ar šo upuri pilnīgi pietiek. Nav nepieciešami citi upuri. Tas ir viens, vienīgais un pilnīgais. Bet, lai mēs varētu ņemt dalību šajā upurī, lai mēs varētu smelt no šī upura augļiem, šī Jēzus Kristus upurēšana nevis atkārtojas, bet aktualizējas. Tāpat kā ar to hokejas maču. Nav tā, ka šis hokejas, eh, šī spēle notiek manā datorā. Viņa notiek kaut kur tālu, bet uz manu datoru tā tiek translēta tiešraidē. Ja? Varbūt ar zināmu nokavēšanos, bet nu, eh, uz to mēs tagad neskatāmies. Pateicoties Euharistijai, mēs burtiski sēžam ar Jēzu pie galda pēdējo vakariņu laikā. Mēs burtiski uh, piedalāmies viņa krusta sišanā. Mēs burtiski piedalāmies eh, priekā par, viņu, par viņa augšām celšanos. Mēs burtiski tiekam sūtīti uz visu pasauli eh, ar vārdiem Dieva žēlastība, lai jūs pavada. Tāpat kā Jēzus sūtīja savus mācekļus uz visu pasauli. Euharistijā notiek mūsu pestīšanas, mūsu pestīšanas aktualizācija vai mūsu pestīšanas kulminācijas aktualizācija. Cik tas ne, ja tak, ceru, ka tas neskan pārāk sarežģīti. Un tieši tāpēc baznīcā Euharistija ir centrā. Ja, mēs svinam svēto misiju eh, katru dienu, mēs svinam svēto misiju svinīgāku un mazāk svinīgāku, bet mēs to svinam. Vārds celeb, celebrēt, celebrāre, svinēt. Mēs svinam Euharistiju, mēs svinam mūsu pestīšanu. Pateicoties Euharistijai, pestīšana mums tiek aktualizēta šeit un tagad. Mums ir tiešraide uz Golgātas kalnu, mums ir tiešraide uz Jeruzalemi ja, un tiešraide uz Jeruzalemi uz svētā gara nosūtīšanu un tā tālāk. Es padalīšos ar savu personīgo pieredzi. Kāds man ir, nu, protams, es saprotu, ka visa svētā mise man ir dārga un svarīga, bet man personīgi svētās mises tāds, nu, varētu teikt, kulminācijas, vas, pateikšu, pateikšu tā, ka pateikšu. Mans iemīļotais moments svētajā misē ir, kad es laužu hostiju uz pusēm. Kamēr cilvēki lūdzās Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums, tajā brīdī notiek uh, maizes laušana, un paņa, tiek paņemta viena daļiņa un tiek iemesta bikerī, ja, kā, mm, kā miesa, kā asins iztecēja uz miesas ārā, ja, kā Jēzum tika pārdurtas, pārdurts sāns ja, ar škēpu. Un tieši, kad es laužu hostiju, es vienmēr cenšos sev iegalmēt, ka jā, tagad manas rokas piesit pestītāju pie krusta. Jā, un tas liek man atgriezties, ka nu, iedomājies, ka es ar savu grēku arī viņu piesitu pie krusta. Tāpēc, laužot hostiju, priekš manis tas ir vissvarīgākais brīdis, jo es redzu, ka caur manām rokām, kā priesta rokām, Kristus um, faktiski upurē sevi man. Jo es redzu, es turu šo hostiju, un es apzinos, ka es ar Kristu uh, varu izdarīt visu, ko es vēlos. Ja es varu nomest zemē, es varu apēst, es varu aiznest uz mājām, un viņš nepretosies. Ja? Un viņš atdod sevi man par upuri, un es viņu laužu. Ja? Es laužu viņu evaharistijas laikā uz altāra, un viņš upurē sevi. Tas ir priekš manis tas visdziļākais pārdzīvojums, kad es celebrēju evaharistiju kā priesteris. Ja? Un, protams, to nevar redzēt, uh, Ja, un arī nevienmēr es to pārdzīvoju tik dziļi, jo viss atkarīgs no kondīcijas, no garas stāvokļa, no, nomoci, no, no tā, vai es esmu nomocīts un tā tālāk. Bet e, priekš manis tas ir vissvarīgākais moments. Kristus upurē sevi man, kā priesterim, un es to upurēju arī baznīcas vārdā visiem cilvēkiem, visu cilvēku vārdā, kas ir baznīcā. Ok, bet nu vēl pāris lietas par evaharistiju, lai šo lietu uh, noslēgt, lai pāriet pie pārējiem sakramentiem. Es apzinos, ka laiks skrien, bet nu, e, ceru, ka jums būs pacietība. Mani pacies šodien varbūt pat mazliet vairāk nekā pusotru stundu, nekā šīs akadēmiskas divas stundas, bet nu, gribās ļoti daudz pateikt jums. Eh, Euharistijā mēs ticam vēl vienai ļoti svarīgai lietai. Mēs ticam, ka Kristus ir klātesošais šo, šajā grāmatā, to ļoti skaisti noformulēju. Tūlīt es mēģināšu to uh, atkart, atra, atrast, atrast, tūlīt, tūlīt es šodien to lasīju, un kad gatavojos. Mm -hmm. Mm -hmm. Laikam es to neatradīšu. Jā, Jā atradu. Kristus ir klātesošs ne tikai pestīšanas darbība un sekās, bet arī pers sekās bet arī personiski un substanciāli. Jēzus ir klātesošs evaharistijā personīgi vai personiski un substanciāli. Ko tas nozīmē? Ja visos pārējos sakramentu gadījumā eh, Jēzus ir klātesošs sakramenta svinēšanas laikā, tad, ja mēs runājam par evaharistiju, Jēzus ir klātesošs ne tikai mises laikā, bet viņš paliek zem maizes un vīna zīmēm, ja vīns arī tiek atstāts, uh, arī turpmāk, arī ārpus svētās mises. Nepavelti mums baznīcā ir tāda kastīte, lielāka vai mazāka, kuru mēs saucam par tabernakuļumu, jeb par tabernakuli. Tas ir visvētākā vieta baznīcā, kuras priekšā mēs lokam ceļus. Kāpēc? Mēs lokam ceļus ne tāpēc, ka tas ir baznīcas centrs, ja tabernakuls ir baznīcas centrā. Mēs lokam ceļus tāpēc, ka aiz tām durvī turtiņām ir Jēzus Kristus klatesošs, personīgi un substanciāli. Tāpat kā viņš iemiesojas cilvēkā eh, no jaunavas Marijas, tāpat viņš iemiesojās caur evaharistijas svinēšanu maizes zem maizes un vīna zīmēm. Tas ir tas pats Kristus, tas ir viņa substanciāla klātbūtne. Un tāpēc mēs viņu pagodinam, tāpēc mums ir adorācija un uh, hostie tiek ielikta tādā, uh, kā es bērnībā saucu, uh, saulītē uz kājiņas, ja, jeb monstrancē. Ja, eh, kad uh, viņš tiek uzstādīts uh, eh, pagodināšanai, jeb adorācijai. Ja. Uh, tas, ir, tas ļoti atšķir mūs teiksim, no, no citām konfesijām, ja, kur arī varbūt ir evaharistija. Ja, bet viņi neuzskata, ka ir teiksim, protestantu uh, liturgijas, kuri, nu, protams, uh, Tieši nesen man bija saruna ar vienu luterāņu mācītāju, kurš man teica, ka viņš arī tic, ja, un arī Latvijas luterāņi vismaz daži tic, ka Jēzus ir klātesošs Euharistē arī substanciāli, arī pēc liturgijas, tikai viņam nav, uh, viņiem nav uh, tradīcijas saglabāt sakramentu, viņiem ja paliek komunikanti, konsekrētie, tad viņi, viņi jāpēt, viņi jākonsumē. Viņam nav tas kastes, kā katoļiem. Es ticu, ka viņš uh, nemeloja, ja, jo es, nevaru, es ne, neparvaldu, nepazinu luterāņu teoloģiju un sakramentoloģiju, esmu katolis, bet nu, uh, katoļu baznīcā mēs pieņemam, ka Kristus paliek. Ja, un tāpēc uh, eh, evaharistijas sakraments tas nav tikai svētā mise, tas ir arī evaharistijas kults ārpus svētās mises, piemēram, procesija ar sakramentiem, adorācija. Mēs arī varam saņemt svēto komuniju ārpus svētās mises. Ja, tā kā šeit eh, šis sakraments ir īpašs starp pārējiem, jo viņš, nu, jo viņš eh, jo tajā Jēzus ir klātesošs ne tikai sakramenta celebrēšanas laikā, respektīvi liturgijas laikā, bet arī ārpus liturgijas. Ja, un tāpēc arī kapelās vai baznīcās eh, ir ieteicams arī uzglabāt sakramentu, ja, Jēzus klatesu, klatesamība. Un man no bērnības Mm, ir tāda, tāds ieradums, es, protams, nevienmēr to ievēroju, bet no nu, vecmāmā iemācīja, ja tu ej gar baznīcu, pārmet krustu, jo tur ir Jēzus. Viņš tur klatesošs, viņa, protams, nezināja šos vārdus, es šodien varētu pateikt, viņš ir klatesošs personāli, personīgi un substanciāli, viņš tur ir pats. Tāpēc, eh, ejot gar baznīcu vai um, braucot gar baznīcu, es ja es neparamētu krustiņu, tad vismaz goslē ar tēvam un dēlam vienmēr noskaitu. It īpaši, teiksim, braucot no Daugavpils uz Rīgu, tad pa ceļam man gadās e, Līksnas baznīca, e, pagodinam pestītāju, Madaliņas baznīca e, starp Līvāniem un Nīcgali, Nīcgalis baznīca starp citu arī. Jā, un tad redzu baznīcu, goslē ar tēvam un dēlam, parmet krustu brauc tālāk. Kāpēc? Jo Kristus ir klāt, viņš ir šeit, viņš ir šajā baznīcā. Jā, tā kā šeit ir tas moments, eh, kuram es gribētu pievērst uzmanību. Ja mēs runājam par tādām tehniskām lietām, par matēriju un formu, es jau minēju, bet atkārtošu, lai notiktu evaharistija, ir nepieciešams, ir nepieciešama maize un katoļiem tā ir neraudzēta maize. Jā, faktiski tas ir tāda vafelīte, eh, kas tiek cepta eh, no miltīm, kviešu miltiem un miltīm un ūdens nekas vairāk tur netiek pielikts klāt. Un tāpēc, tāpēc arī garšas tur arī īpašas nekādas nav. Uh, no otras puses, arī austrumu liturgijās tiek izmantota raudzēta maize. Arī tam ir um, zināmi teoloģiski pamatojumi, un jāsaka, ka abas divas formas ir pieļaujamas. Ja? Nav tā, ka mums pareizi viņam nepareizi, vai viņam pareizi mums nepareizi. Abas formas ir pieļaujamas, jo uh, evaharistijas eh, matērijas būtība ir kviešu maize. Ja? Un otrais elements tas ir vinogu vīns. Uz abolu vīna nedrīkst, uz konjaka arī nē, bet tikai un vienīgi, lai tas būtu vīns, kas ir no uh, vinogām, un kuram nav kaut kādu lieku piedevu, ja, piemēram, nu, spirts pieliec, ja, lai vīns būtu stiprāks. Nu, es tagad ļoti vienkāršoju atkal, bet, nu, lai parādītu šo, šo būtību. Eh, katoļu baznīcā mēs visbiežāk izmantojam balto vīnu, bet var arī sarkano. Eh, eh, rietum, austrumu baznīcā visbiežāk tiek izmantots sarkanais vīns. Arī šeit nav nekādas starpības, ir, ir pieļaujama gan viena, gan otrā forma. Kad es studēju Ljubljanas garīgajā seminārā, mēs liturgijā izmantojam sarkano vīnu. E, celebrējot svētās mises baznīcā, faktiski nu, visu savu priestera, mm, e, visus savus priestera kalpošanas gadus es celebrēju, es neceros, lai būtu, ja es būtu celebrējis uz sarkana vīna, vienmēr uz baltā. E, tas ir viens un tas pats, jā, ja? vienalga, galvenais, lai būtu vīnogu vīns, bez liekām piedevām. Un uh, Э, kad notiek dāvanu sagatavošana, tiek ieliec arī mazliet ūdens eh, par zīmi tam, ka Jēzus sāns iztecēja ūdens un, un, un asinis, ja, pēc tam, ka tad, kad viņa sānu pārdora karēvis ar eh, šķēpu. Tā kā šeit ir tas, tas moments, tā kā matērija ir vīns un maize, ja, faktiski. Bet ir nepieciešama arī forma. Un forma uh, Tagad, protams, daži garīdznieki mani var nomest, nometāt ar akmeņiem, jo viņus mācīja savādāk, bet uh, es ceru, ka Latvijas liturgisti, uh, vismaz trīs cilvēki, kas ir liturgisti, par kuriem es šobrīd domāju, es nesaukšu viņus vārdus, lai nemulsinātu viņus, es ceru, ka viņi mani sapratīs un atbalstīs. Uh, lai notiktu Euharistijas sakraments, ir nepieciešams, lai notiktu pilni visa, pilnā visa svētā mise nevar paņemt tikai daļu no svētās mises un pateikt, ka mēs tagad celebrējam evaharistijas sakramentu. Uh, nepastāv atbilde uz jautājumu, uh, cik ilgi var nokavēt svēto misi, lai viņa man vēl skaitītos. Ja? Tas ir apmēram tā. Um, vai pusdienas eh, bez zupas un bez kompota ir pusdienas vai nē. Ja? Nav iespējams paņemt zupu un kompotu tikai otro, un paēdi tas arī pusdienas. Ja, ja nekā cita nav, ka tikai kompots, nu tad man pusdienās ir kompots, ja, bet tas ir pusdienas. E, tāpēc, ja vienalga cilvēks nokavē misiju, tas, tas starp citu, ja gadījumā cilvēks objektīvu iemeslu dēļ nokavē misiju un atskrēja tikai uz komuniju, var pieņemt komuniju. Ja, jo viņš mēģināja būt ātrāk, bet iestra, e, notika korķis, viņš nevarēja atbraukt laicīgi, ja, notika kaut kāda cita lieta. Un, e, vienalga, nokavēja, nenokavēja, ir derīgs, ka tu esi atnācis. Bet, ja lai notiktu evaharistija, ir nepieciešama visa mise. Mēs nevaram izlaist lasījumus, mēs nevaram izlaist evaharistisko lūkšanu, mēs nevaram izlaist prefāciju un tā tālāk. Vajag, lai notiktu visa mise. Nākošais jautājums - kurā brīdī maize un vīns pārtop par Jēzus miesu un asinīm? Parasti, eh, parastais priesteris pateiktu, notiek konsekrācija jeb veltīšana. Kad priesteris paņem maizi un izsaka vārdus, ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiek, tiks atdota. Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunas un mūžīgas derībās esaņu bikeris un tā tālāk. Šeit ir viena problēma, ka vecajā liturgijā tiešām šie vārdi skaities burtiski, bet baznīcai ir tiesības mainīt sakramentos visu, izņemot sakramenta būtību. Vēlreiz atkārtošu. Kristus baznīca ir atstājusi tiesības mainīt sakramentā visu, izņemot sakramenta būtību. Ja? Un, protams, es tagad negribu iedziļināties sakramentu vēsturē, jo tas būtu vēl liels viens tāds, e, viena liela lekcija. E, to varētu pajautāt liturgistiem, e, bet man mans pasniedzējs, eh, kas priekš manis ir arī liturgiska autoritāte, kurš studē Romā, eh, priesteris Mačejs Zahara, eh, kas arī mani mācīja misi celebrēt un bija mans pasniedzējs, viņš atbildēja ļoti vienkārši. Visa euharistiskā lūkšana ir konsekrējoša. Tas nenozīmē, ka ir kaut kādi vārdi, kas ir konsekrējoši. Visa euharistiskā lūkšana ir konsekrējoša. Līdz ar to Eh, nevar no evaharistiskas lūkšanas izmest vārdus, ja, un, un tagad vai izņemt vārdus un pateikot, pateikšu tikai šos vārdus un būs evaharistie. Ne fakts, ka būs, ja, jo, eh, kā es jau teicu, bet atkārtošu vēlreiz, šie vārdi ņemiet un ēdiet, ņemiet un dzeriet, mēs nesaucam viņus par konsekrējošiem vārdiem. Mūsdienu liturgijā viņi saucās par nodibināšanas vārdiem. Tā ir narācija par evaharistijas nodibināšanu. Jēzus ņēma maizi un teica saviem apstuļiem. Jēzus paņēma vīnu un teica saviem apstuļiem. Mēs stāstam par to, kas notiek. Vienlaicīgi ar šiem vārdiem tas notikums uh, kļūst klatesošs starp mums. Tos vārdus izsaka Kristus, uh, tūlīt runāsim par ordinācijas sakramentu ar priestera lūpām. Ja, tā varētu to atkal vienkāršoti nodefinēt. Protams, kā tieši pēc nodibināšanas vārdiem maize un vīns kļūst par Kristus miesu un asinīm, jo pēc tam priesteris nometas ceļos. Viņš pagodina ar to, ko mēs saucam šis žests, kad priesteris nometās vai jebkur, jebkurš cilvēks nometās uz viena ceļa, ja, šis žests saucas genufleksija, jeb ceļu locīšana. Ja, un cilvēks loka ceļus vai priesteris loka ceļus tieši jau Jēzus Kristus klatesoša uz altāra priekšā. Bet Visa evharistiska lūkšana ir svarīga. Tur nav lieko vārdu. Ok, tā kā par materijiem, par formām mēs parunājam, eh, protams, ka katram garīdzniekam ir nekas celebrē vai koncelebrē, jeb celebrē ar citu priesteri svēto misiju. Eh, viņam ir jāvēlās darīt to, ko dara svēt, ko dara mm, baznīca. Un, protams, cilvēki, kas pieņem sakramentu, pieņem svēto komuniju, eh, viņi viņiem jāvēlās pieņemt. Es paskaidrošu tikai šo vārdu komunija, jo arī tas vārds nāk no latīņu valodas un nozīmē būt vienotiem, vienoties, ņemt dalību. Eh, līdz ar to, ja cilvēks saka, es pieņemu komuniju, to varētu iztulkot arī savādāk. Es ņemu dalību Jēzus Kristus dzīvē. Es ņemu dalību viņam davātajā pestīšanā. Es ņemu dalību, es piedalos, es esmu klāt un piedalos. Tā kā komunija tas ir būt klāt, piedalīties, ņemt dalību. Ja? Tas tā, tas tā, var, tā tu varat nodefinēt. Ok, par Euharistiju varētu runāt vēl ilgi un ilgi, bet laiks skrien uz priekšu, un mēs ar jaunāki nepaliekam, tāpēc pāriesim pie nākošā sakramenta. Grēksūdzes sakraments, jeb pareizi. Šis sakraments saucās par gandarīšanas un izlīkšanas sakramentu, un tas ir ļoti svarīgi. Gandarīšana par grēkiem, izlīkšana ar Dievu un baznīcu. Kāds ir mērķis? Mērķis ir vest cilvēku uz atgriešanos. Lieta ir tādā, mēs esam brīvas būtnes, un mums ir viens mm, plus un mīnus vienlaicīgi, tā es to pateiktu. Plus un mīnus ir tādā, ka mūsu galīgais lēmums – Eh, izvēlēties dievu vai izvēlēties grēku vēl nav pieņemts. Mēs varam atcelt iepriekšējo lēmumu ar nākošo, un tas ir brīnišķīgi. Tas ir grūti un brīnišķīgi, jo būtu labi, ja mēs izvēlētos dievu un vairs nebūtu nepieciešamības izvēlēties, jo es palieku svēts, bet no otras puses dievs mūs padarīs brīvus, un tā ir maksa par mūsu brīvību. Mēs vienmēr esam spējīgi kaut teoretiski izvēlēties ļaunumu. Un Pateicoties tam, ka Dievs to zina, Viņš zina mūsu dabu, galu galā Viņš ir autors, eh, Viņš dod mums iespēju mainīt nepareizo izvēli. Ja es izvēlējos grēku, tad eh, pēc tam es varu izvēlēties ne grēku, bet varu izvēlēties Dievu. Es tikai atgādināšu to, par ko parasti runāju katehēzēs. Grēks nenozīmē mm, likuma neievērošanu grēks, jeb uh, grieķu vārds hamartija, uh, e, burtiski nozīmē netrāpīt mērķī. Tas nozīmē izvēlēties nepareizo mērķi. Mūsu mērķis ir būt atpestītam, mūsu mērķis ir Dievs, bet es kā cilvēks izvēlos pilnīgi kaut ko citu, piemēram, zakšanu, jā, jo zakšana man nesīs kaut kādus bonusus, ja es varēšu izmantot zakto, uh, priekšmetu vai nozagto naudu savam labumam, man būs labi. Ja? Es izvēlos ne to labumu. Un E, gandarīšanas un izlīšanas sakraments palīdz cilvēkam atteikties no tā nepareiza e, mērķa, atteikties no šīs nepareizas izvēles un atkal no jauna izvēlēties dievu. Un tāpēc ir tā grēks sūdze, jeb izlīkšanas un gandarīšanas sakraments. Praktiski e, tas notiek sekojoši. Cilvēkam jāatzīst, ka Tas, ko viņš ir izdarījis, tas ir ļaunums. Kad mēs ejam pie grēksūdzes un tur priestriem čūkstam ausī kaut ko, mēs ne, ne, nedaram tā, ka mēs barojam viņa zinkarību. Nav jau tā, ka priesteris ir draudzē kā tāds policists, katrs kā bērns atnāk, atzīstas savos nedarbos, un tad viņš katram izdalā e, sodu vai, vai piedod. Ja? Ne par to iet runa. Runa iet par to, lai nosaukt ļaunumu vārdā tad ļaunumam vairs nav varas par mani. Nu, piemēram, iedomāsimies tādu situāciju, ka kāds krāpj savu sievu. Viņš atrada kaut kādas attiecības pa kreisi. Viņš atnāk uz grēks un saka, man e, ir bijusi mīļāka. Un es atzīstu, ka tas ir ļaunums. Es to saucu, es to nosaucu, un tagad es nevēlos pie tā atgriezties. Ja, es vēlos mainīt savu dzīvi. Ja, man jāatsakās no šīm attiecībām. E, un tad gadījumā, ja cilvēks izsaka, nožēlo un maina dzīvi, notiek šie gandarīšana un izlīkšana. Izlīkšana ar Dievu, jo atcer, atcerēsimies, kad mēs runājam par garīgas dzīves aprīkojumu, mēs runājam par ļoti svarīgu jēdzienu, ka svētdaroša žēlastība, tas ir draudzības stāvoklis ar Dievu. Tas vislabākais skaidrojums, eh, kas ir svētdaroša žēlastība. Un tagad ir tā. Mm, es sarauju šīs uh, draudzīgas attiecības ar Dievu, jo izvēlējos grēku. Tā ir tā, tāda neliela vai liela Dieva nodevība. Es, nodev, es esmu, ne, nesmu bijis uzticīgs Dievam, ja esmu nodevējis. Un tagad es atgriežos, saku, kungs, piedod, es tevi nodevu, es, bi, es pieņemu nepareizu lēmumu, bet turpmāk es gribu pieņemt pareizus lēmumus. Un šajā gadījumā uh, es saņemu Dieva piedošanu, Un, ja mēs runāsim saskaņā ar veco terminoloģiju, veco asketisko terminoloģiju, es atkal esmu žēlastības stāvoklī, jeb draudzības stāvoklī ar Dievu. Dievs uh, piedod vienmēr, viņš ir gatavs piedot. Viņš ir Dievs, viņam nav problēma ar piedošanu. Bet, uh, lai piedošana sāktu eksistēt, ir nepieciešams mans akts. Un šeit mēs nonākam pie uh, matērijas un formas. Matērija, tas ir mani iekšējie akti. Es ieraudzu, ieraudzīju ļaunumu. Mēs tagad nerunāsim par derīgas grēksūdzes noslēpumiem eh, vai noteikumiem, jūs varat paši atrast to internetā, bet es paskaidrošu savādāk. Man ir jāierauga ļaunums, ko es esmu izdarījis, man tas ir jāatzīst, ka tas ir ļaunums. Jā. Man ir jānožēlo, jo man tiešām ir žēl, ka tas ir ļaunums. Un man jāpieņem lēmums neatgriezties pie šī ļaunuma. Jo, es, ja es atzīstu, ka tas ir ļaunums, nu tad, ja tu esi iekāpis kaut kādā nelabā čūpā, ja, kāju, tu vairs negribi to atkārtot. Ja. Un pēdējais, man ir gan, jāgandara par grēkiem. Protams, ka lielāko gandarījumu daļu uz sevis paņēma Kristus, un parasti priesteris uzliek tur kaut kādu lūkšanu. Visbiežāk uh, gadās tādi divaināki priesteri, kuri uzliek kaut kādus dīvainas lietas. Ja? Es parasti uzlieku lūkšanu, jo, lai nemocītu cilvēkus, protams, atkarīgs no grēka smaguma ja? un arī no vēlēšanās uz atgriešanos, tas arī ir svarīgi. Katrā ziņā gandarījums nevar būt nepanesams, gandarījums nevar būt neiespējams. Ja? Iedomāsimies, ka cilvēks slims, ja? piemēram, viņam jāievaro diēta, un priesteris uzliek vēl gavēni. Ja, nu tad tas bojās veselību, tā nedrīkst. Ja. Tad pie nākošā priestera var pateikt, ka es nevaru izpildīt gandarījumu, vai nevarētu man uzlikt citu. Tas ir pilnīgi normāla izēja, un vairāk kārt es pats mainīju citu cilvēku, citu priesteru uzliktu gandarījumu, jo es redzēju, ka cilvēks nav, ies, nav spējīgs šo gandarījumu izpildīt, viņam grēksūdzes pārmetumi, ka viņš nav, nav izpildījis gandarījumu. Man arī bija gadījums, kad es neizpildīju gandarījumu. Eh, es to visiem stāstu, bet nu, pastāstīšu arī jums. Es, kad biju Romā, vienreiz aizgāju pie grēksūdzes uz Santa Marija Maggiore, uh, Es nezinu, ar ko es nepatiku tam garīdzniekam, pie kura es gāju pie grēksūdzes. Tur Dominikāni parasti diktēja. E, un nu, pastāstīju par grēkiem, un viņš man uzlika gandarījumu, um, izlamāja mani, uzlika gandarījumu uh, veselu mēnesi lūgties rožu kroni kapelā uz ceļiem sakramenta priekšā. Nu, man kā priesterim nebija problēmu, es dzīvoju mm, vietā, kur bija kapela, ka visu mēnesi gāju uz kapelu un nu, izpildīju gandarījumu bet pirms es pabeidzu izpildīt gandarījumu, man atnāk atkal vajadzēja iet pie grēksūdzes. Un es eju jau pie cita priestara, cita vietā pie grēksūdzes un saku, gandarījumu neesmu izpildījis. Viņš prasa, kāpēc? Nu tāpēc, ka esmu vēl uh, izpildīšanas procesā, jo man veselu mēnesi jāiet uz kapelu, lūgties tikai divas nedēļas pagāja. Nu tad viņš pateica, tad turpini vienkārši, mans gandarījums būs, lai tu turpinātu to iepriekšēju. Ja? Arī tādi gadījumi gadās. Uh, Bet, darbie priesteri, ja jūs klausāties, lūdzu, neuzlieciet nepanesamo gandarījumu. Ja? Jo mēs paši sev, jo arī priesteris iet pie grēksūdzes, es vismaz esmu ļoti, ļoti e, nu, žēlsirdīgs, bet tāpēc, ka Kristus ir žēlsirdīgs, ne jau tāpēc, ka es. Bet katrā ziņā, ja izpildīti šie noteikumi, ja cilvēks atgriežas, tā ir matērija un ir forma. Forma tas ir absolūcijas formula, ko lūdzās priesteris par cilvēku, kas atnāca pie grēksūdzes. Eh, mums Latvijā ir izdots ehm, gandarīšanas rīts, ir tādas brūnas grāmatiņas, ne visas baznīcas viņas ir, eh, bet eh, parasti Latvijā priesteri šo lūkšanu lūdzās latīņu valodā. Deus, pater misericordiarum, un tā tālāk, un tā tālāk, un vissvarīgākie vārdi šai lūkšanai ir pēdējie vārdi. Et ego te absolvo, apecatis tuis, In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Eh, es tevi atbrīvoju no taviem grēkiem, Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Ja gadījumā kāds nāk pie grēksūdzes pie manis, es parasti, tā kā es varu diktēt četrās valodās, es arī gandarīšanas formulu noskaitu eh, četrās valodās. Ja, tajā valodā, kurā cilvēks gāja pie manis pie grēksūdzes, lai viņš dzirdētu šos vārdus, lai viņš tos saprastu. Ja, bet nu, katrā ziņā latīņu formula, protams, arī ir derīga. Arī val, valsts valodā vai citās valodās arī tā ir derīga, jo baznīcas apstiprināta. Latvijā ir tas brūnas grāmatiņas, ja kāds priesteris nezin, var apskatīties, tur ir absolūcijas formula arī latviski. Ja, tā kā var lietot. Ok. Mm, katrā ziņā Par grēksūdzes derīgiem noteikumiem jūs varat palasīt paši, bet mēs iesim tālāk. Slimnieku sakraments. Atkal redziet, svarīgie brīži cilvēka dzīvē. Ja? Kristības sakramenta sākums, eh, iestiprināšanas sakraments, briedums, evaharistijas sakraments, tas ir kā cilvēka barošana, um, gandrīšanas sakraments, jeb grēksūdzes, tas ir cilvēka atgriešanās, kad paklupis. Slimnieku sakraments To arī parasti kādreiz sauca par pastara svētību vai arī pēdējo svaidīšanu. Eh, tas ir sakraments, kas ir domāts kā cilvēka stiprinājums viņa slimības gadījumā. Un mm, šajā gadījumā šeit arī ar šo sakramentu ir ļoti interesanta lieta, jo no vienas puses šī sakramenta mērķis ir mm, stiprināt cilvēku slimībā, var gadīties, ka tas veicinās arī atvesaļošanos nevienmēr, ja, jo es gribu pasvītrot, ka atti attiecība pret sakramentiem nevar būt magiska. Tas nenozīmē, ka sakramenti tas ir tāda magiska darbība, kas palīdz cilvēku dziedināt vai darīt pāri. Ne? Tas ir tikšanās ar Kristu, kas vēlās mums, mums svētīt, kas vēlās būt klāt kopā ar mums arī mūsu grūtībās un slimībās. Un tāpēc ja cilvēks ir slims, nu, pensijas vecumā jau, jau veselo nav. Ja, katram ir kaut kādas tur kaitas. Ja cilvēkam priekšā stāv operācija, mm, tad šajā gadījumā jāatnāk pie priestera un jāpalūdz, lai iedod slimnieku sakramentu. Protams, ja man ir iesnas un man sāp galva, nu, tad neparspilēsim, jā, nu, ne, ne, no, nevedīsim līdz marazmam, lai tagad saņems slimnieku sakramentu pie, eh, pie katra klepus. Jā. Jā, eh, jā, jābūt vienam noteikumam. Ja slimība ir nopietna vai var draudēt ar nāvi, vai priekšā ir operācija, vai cilvēks ir eh, cienījama vecumā, Ja, ja cienījama vecumā es parasti iesaku, nu reizi gadā pieņem šo sakramentu, reizi gadā uh, savā slimībā derētu. Ja gadījumā priekšā būtu operācija vai kaut kādas citas lietas, jā, tad jāpieņem šis sakraments. Noteikti e, jātiet no tādas logikas, ka slimnieku sakraments tas ir mirstošo sakraments. Man laiku pa laikam gadās, kad es ar sutanu eju pa slimnīcu, no nu, manis baidās. Jā, it kā nāve ar, ar izkapti jau iznākusi no lifta un tagad uh, Tagad eh, dzīves, dzīvi ir zagsts cilvēkiem. Ja? Nu, noteikti tā nav. Eh, manai sutene nav kapuča. Ja nav kapucis tur piešūts. Un arī Marijāņam ir baltais habits, varbūt habita staigāt, varbūt būs savādāka uztvere, nezinu. Bet katrā ziņā um, noteikti no šī sakramenta nav jābaidās. Jo mēs aicinām Kristu ne tikai mūsu prieka uh, brīžos, piemēram, kad bērns nācis pasaulē, kad bērns izaug, uh, Eh, vai kad um, notiek laulība, ja? bet arī grūtajos brīžos, eh, kad man ir grēks un es gribu būt dziedināts no mana grēka, kad man ir slimība un es vēlos izdzīvot šo slimību ar Dievu, neatkarīgi no tā, kāds būs šīs slimības rezultāts. Jo šo sakramentu dod gan mirstošiem, gan slimiem, kuri, uh, kuriem diev, Dievs ir teiksim, tā, paredzējis vēl atvesaļoties vai pat būt tik dziedinātiem. Jā, un tāpēc nebaidieties no šī sakramenta, ja ir slimība, pie priestera un eh, lūdzu šo slimnieku sakramentu iedodiet man, man ir slimība nopietna, vai man priekšā ir operācija. Um, pie vecāka gājuma cilvēkiem var paaicināt uz mājām. Uz slimnīcām es zinu, ka Rīgā priesteri kalpo arī slimnīcās. Daugavpilī mēs arī braukājam uz slimnīcu, ja? bet lūdzu, lūdzu, nevajag vilkt līdz pēdējām. Jā, ka cilvēks jau ir bez, semaņ, bez samaņas, tūlīt par to mēs pateiksim. Jo, brie, jo man gadījās tā, ka man piezvana jau pēdējā brīdī, es atskrēju, a cilvēks jau nomiris. Ja? Kaut arī man līdz slimnīcai 15 minūtes aizbraukt. Kamēr es aizbraucu, nolieku mašīnu e, stāvvietā, kamēr aizēju līdz slimnīcai, kamēr uzvelku čības, man ir halāts slimnīcā, lai uz sutanas uzlikt, lai nebiedē cilvēkus. Un kamēr aizēju, aizēju, a, a jau viss. Ja, a jau viss. Jā, tā kā nevajag gaidīt. Vislabāk, kamēr cilvēks vēl pie samaņas, kamēr saprot, kas notiek, un pateikt, ka, nu, tu nevari aiziet uz baznīcu. Priestris atnāks pie tevis, iedos komuniju, iedos grēku piedošanu, jā, un, un eh, varbūt par svaidīšanu pat nevajag runāt, es pats pateikšu, jā, es, kad, vai priestris pats pateiks, došu arī jums slimnieku sakramentu. Nekādā gadījumā tā nav pēdējā svaidīšana. Bet tagad par matēriju un formu. Matērija arī ir svētā elle, pasvētīta elle, kas parasti tiek svētīta lielajā ceturtdienā, bet, ja gadījumā tādas elles priesterim nav, mūsu rituālē ir iespēja paņemt jebkuru augļu eļļu, augu eļļu, piemēram, oliveļu, pasveidīt un ar šo eļļu svaidīt slimniekus. Katrā ziņā ir nepieciešama augu eļļa, nevis, nevis dzīvnieku, bet augu. Ja? Vislabāk oliveļļa, bet arī mm, saulespuķa eļļa arī derētu. Ja, ja pavisam nav, nav citas, bet oliveļļa tas ir tāds standarts katoļu. Un uh, vislabāk šī oliveļļa būtu bīskapa pasveitīta lielajā ceturtdienā, un uh, priesteris svaida cilvēkam uz pieres un uz delnām, ja, uz, vai pieres un uz rokām, uh, Eh, izdara svaidīšanu bieži vien krusta veidā, bet ne obligāti, un arī izsaka formulu, attiecīgu formulu, um, un cilvēks arī pieņem šo slimnieku sakramentu. Bet uh, gadās, ka var, ies, ir iespējams pasvaidīt tikai kaut kādu ķermeņa daļu, piemēram, kāds ir apdedzis, ja, un viņam, teiksim, tikai roka ir ja, pieejama. Prieste pietiek, ka svaidīšana notiek tikai uz vienas jebkuras ķermeņa daļas. Ja. Galvenais, ka šī svaidīšana notiek fiziski un viss. Pāris lietas pateikšu tikai par to, ja cilvēks ir bez samaņas, ja, kad viņš vairs nevar ne parunāt, nesaprot un tā tālāk. Visbiežāk man ir tikai viens jautājums. Ja man nav šaubu, mm, ka šis cilvēks gribētu saņemt šo sakramentu, ja viņš saprastu, kas notiek, viņš būtu pie samaņas, tad es dodu šo sakramentu. Jo labāk iedot šo sakramentu, kaut arī ar šaubām, nevis neiedot, Mēs, nu, es neprotu lasīt domas, ja, nu, bet neiedot, bet cilvēkam šis sakraments pienāktos. Ja. Šeit ir tas pats slavenais Jēzus Kristus. Svētījiet, ja cilvēks būs svētības cienīgs, tad svētība paliks, ja cilvēks nebūs svētības cienīgs, jūsu svētība atgriezīsies jums. Tas ir vislabākā loģika, kas tiek pielietojama šajā gadījumā, kad notiek slimnieku sakraments, ja, kad cilvēks ir bez samaņas un, un nevar kontaktēt ar realitāti. Kaut arī eh, mans atkal liturģijas pasniedzējs teica, ka eh, nu, gadās arī ar greksūdzi tas pats, ja, ka cilvēks ir bezsamaņas, vairs nav spējīgs parunāt, eh, nekontaktē ar realitāti vai dot viņam grēku piedošanu. Ja man ir pamatots domāt, un it īpaši, ja cilvēks dzīves laikā gāja pie grēksūdzes, ja, nu tad vispār nav šaubu. Ja man ir pamatojums domāt, ka viņš gribētu grēku piedošanu, es dodu absolūciju. Ja sakraments neiedarbosies, to zina tikai Dievs, bet es no savas, no baznīcas puses izdarīšu visu. Tāpat ar slimnieku sakramentu. Uh, cilvēks ir pēc samaņas, līdz ar to mums tas viens noteikums izkrīt, vai ne? Kā tas, kurš pieņem sakramentu, viņam jāvēlās pieņemt. Bet ja ir potenciāli pieļaujam, mēs pieļaujam, ka viņš gribētu, ja, tad ar to potencialitāti pilnīgi pietiek, lai sakramentu iedotu. Tā kā šeit ir tas moments. Katrā ziņā slimnieku sakraments ir ļoti svarīga daļa no mūsu dzīves, un ja kāds ir slims, nebaidieties. Eh, Palūdziet no priestera arī šo sakramentu, jo, sakrame, jo pestīšanas ekonomijā visi septiņi sakramenti ir vajadzīgi. Ja? Un nevajag baidīties no viņiem. Protams, ka vecāka gājuma cilvēki saka, ko tu gribi mani jau apbedīt, ja? un uh, priesteries ir pasaucis un tā tālāk. Bet nu, jāmaina šis stereotips, jāmaina šī reāli, jā, jāskaidro. Man pašam cik, bie, cik reizes gadījies skaidrot, ka es atnācu nevis pavadīt jūs pēdējā ceļā, bet stiprināt jūs, jūsu slimībā. Ja? Un ir arī ļoti citi cilvēki, kuri ar lielu prieku šo sakramentu pieņem. O, priesteris atnāca forši. Ja? Tā kā nebaidīsimies! Paliek vēl divi sakramenti. Tā saucamie kalpošanas sakramenti. Nu, mēs neiedziļināsimies tagad šajā eh, klasifikācijā, tādā pusoficiālajā. Pirmais no tiem ir ordinācijas sakraments. Ordinācija, un tas ir pareizais e, nosaukums, e, nevis priesterības sakraments, tas nav pareizais nosaukums. Pareizais nosaukums ir ordinācijas sakraments. Kad vīrieši ir divi noteikumi, jābūt vīrietim, jābūt kristītam. Ja? kad vīrietis saņem ordinācijas sakramentu un kļūst par diakonu, presbiteru, jeb priesteri, tāda sarunu valoda mēs izmantojam šo vārdu, bet pareizi ir pateikt presbiters, jeb vecākais, un par bīskapu, kas tulkojumā nozīmē uzraugs. Bīskaps ir uzraugs, priesteris ir vecākais, diakons ir kalpotais. Jā, tāds būtu tāds būt tulkojums, bet ir diakonoi, presbiteroji, e episkopoji, diakoni, presbiteri un bīskapi. Ordinācijas sakramentam ir trīs pakāpes, un pilnība, pilnīga priesterības, priesterības pilnība, protams, tiek nodota bīskapiem kā apustuļu pēctečiem. Ja? Bīskaps ir apustuļu pēctecis, un līdz ar to viņam ir priesterības pilnība. Presbiteri, jeb priesteri, kurus, kā, kā mēs viņus parasti saucām, viņi veic savu kalpošanu bīskapa vārdā ja bīskaps nevar būt klāt visas draudzēs, līdz ar to izveidojas tāda struktūra, ka presbiteri ir tādi bīskapa līdzstrādnieki un bīskapu palīgi, kuri arī dala sakramentus, ja, tāpat kā bīskaps pieņem grēksu da, savādāk, celebrē euharistiju, dod kristības sakramentu, piešķir uh, laul, asistē pie laulības sakramenta, dod grēksūdzes sakramentu, piešķir slimnieku sakramentu, uh, faktiski priesteris, dar, priesteris katoļu tradīcijā dala piecus sakramentus. Ja? Nāves tā, īpašā gadījumā viņš var dalīt arī sesto sakramentu, jeb iestiprināšanas sakramentu, bet presbiters nevar iesvētīt citu presbiteru. To dara tikai bīskaps. Priesteris ne, nevar. Tas var, tādas varas viņam nav. Tas ir rezervēts tikai bīskapiem. Bet ir arī diakoni, kuru pienākums ir kalpot. Bet diakons uh, Eh, ar arī, var arī nokristīt bērnu eh, vai pieaugušo. Diakons var eh, runāt sprediķus liturgijas laikā. Diakons var arī vadīt bērns, asistēt pie laulībām. Nu, faktiski tas ir tāds kalpotais, kas ir ordinēts. Kalpotais, kuram ir lielākas pilnvaras nekā parastam ministrantam, piemēram, savs kalpojums. Kāpēc tas ordinācijas sakraments ir vai, vajadzīgs? Tāpat ka mums ir vajadzīgi sakramenti, jo Jēzus kādreiz iemiesojās un kādreiz paveica pestīšanas darbu, ir nepieciešams, lai garīdznieks to darītu Jēzus vārdā. In persona kristība, Jēzus personā. Ko tas nozīmē? Ja garīdznieks dala sakramentus, mums jāapzinās, ka to dala Kristus. Priesteris vai garīdznieks, izmantosim ordinētais kalps, ja, tas ir cilvēks, kura īpašs aicinājums – dot laiku, telpu un savu personību Kristum, lai Kristus varētu paveikt pestīšanas darbu. Tas ļoti svarīgi. E, un tāpēc tas ļoti svarīgi. Nav atkarīgs, vai priesteris ir svēts vai nav svēts. Pietiek, ka viņš legāli iesvētīts, viņš nav aizliegts kalpošanā, un pat ja viņš man nepatīk, pat ja no viņa smirt, pat ja viņš tur e, ne, neprot runāt spredikus un ir ar ļoti nepatīkamu raksturu. Ja viņš dod iespēju Kristum caur sevi darboties, sakramenti vienmēr ir derīgi. Nav tā, ka pāvesta celebrēta evaharistija viņa ir svētāka par grēcīga priestara celebrēto evaharistiju. Tas ir tas pats Kristus uz altāra, un viņš nav mazāks vai mazāk svētāks vai mazāk iedarbīgāks vai tur mazāk žēlastība un tā tālāk. Katoļu teoloģijā pastāv tāds jau diezgan sens uh, mm, formulējums ex opere operato, ja, jeb sakraments ir iedarbīgs, sakraments ļauj mums sastapt Kristu caur pašu sakramenta celebrēšanas faktu, nevis caur to, kāds garīdznieks šo sakramentu celebrē. Un tāpēc, nav, ne, nu, protams, cilvēciski tas ir savādāk, bet teoloģiski Nav vajadzības skraidīt no baznīcas uz baznīcu un meklēt sev tikamāku priesteri. Sev tikamāku sprediķi, jā, jo sprediķie, sprediķiem mēs visi ļoti dažādi. Bet tas, kurš būtu labāks vai sliktāks, Kristus ir tāds pats. Un ordinētie kalpi, šis kalpojums, viņš ir domāts tam dēļ, lai ļaut darboties Kristum. Es ļoti vienkāršoju tagad, un, un tas ir izaicinājums, jā, jo uh, Mm. Var gadīties, ka priesteris sāk domāt, ka viņš ir pirmais čoms laukos, ja? viņš ir pirmais čoms uh, rajonā, un tagad viņam, vis, lai viņam, vis, viņam visi klanās, ja? jo viņš ir garīdznieks. Nē, tā tas nedarbojās. Ja cilvēks izrāda cieņu, tad Kristus dēļ. Ja? Cilvēcisko cieņu arī, bet cieņu Kristus dēļ. Man ļoti uzrunā vārdi, uh, Eh, kad es saņēmu ordinācijas sakramentu, sākumā diakona, pēc tam arī eh, presbitera, ir viens jautājums, ko uzdod bīskaps eh, kandidātam uz ordināciju, kad uzdod šo jautājumu diakonam, kandidātam uz diakonātu. Vai man un maniem pēctečiem apsolīt cieņu un paklausību? No nu, mana gadījumā, tā kā es esmu kongregācijas priesteris, šis jautājums skan savādāk. Vai diecezes bīskapam un savam likumīgam priekšniekam apsolīt cieņu un paklausību. Eh, cieņa un paklausība. Šī cieņa nav psiholoģiska, šī cieņa nav socioloģiskais faktors. Tā nav vienkārša pieklājība. Cieņa tāpēc, ka viņš eh, darbojas Kristus vārdā. Eh, es varu nemīlēt kādu biskupu, es varu būt strīdā, strīdēties ar kādu biskupu, es varu, mm, man nav obligāti jābūt simpātijai pret kādu biskupu Bet, ja es uh, saskatu, ka, Krist, ka viņš ar savu personību nepilnīgo dod telpu Kristum, tad es paklausu Kristum. Ja? Atcerieties, mēs runājam par paklausību, kad mēs runāsim par klostra dzīves uh, specifiku, mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies, bet uh, šeit runa par kaut ko citu. Neiet runa par to, ka es paklausu visā, ja? jo bīskaps nevar man likt uh, Eh, balsot par kaut kādu partiju. Ja? Viņam, viņa, viņa kompetence šeit nedarbojās. Bet, ja viņš tajā brīdī darbojas Kristus personā, tad es izraudu viņam cieņu. Ja? Bet nevis tāpēc, ka tas ir cilvēks, bet tāpēc, ka viņš ļāva, lai Kristus darbotos caur viņu. Neiet runa par to, ka darīznieki, tas arī nav pareizi, ka darīznieks ir starpnieks starp Dievu un cilvēkiem, tā nav taisnība, mēs neesam starpnieki, starpnieks ir Kristus, bet pateicoties mūsu kalpojumam, šis starpnieks ir klātesošs. Ja, mēs dodam viņam iespēju būt klātesošam. Ja. Viņš pats sevi ierobežoja eh, zināmā mērā ar, šos, ar šo garīdznieka kalpojumu, lai uh, uh, parādītu, no vienas puses, ļaut baznīcai uh, būt brīvai, ja, nepiespiest baznīcu nepie kā, ļaut cilvēkam būt brīvam, sekot Kristum vai nē, bet arī sveidarīt tos, kas kalpo. Ja? Dot arī iespēju tam pašam kalpam eh, pieaugt Kristum, Kristū un kļūt, mēģināt kļūt līdzīgs viņam. Ok, bet kā notiek šis sakraments? Kā es jau teicu, arī šajā gadījumā mm, mat, šī sakramenta matērija nav materiālā. Tas ir žests. Un šis žests ir roku uzlikšana uz galvas. Bīskaps uzliek rokas uz ordinējamā galvas. Vienalga e, īsi vai, vai tikai pieskarsies ar pirkstiem, ja galvenais, lai šis žests notiktu. Un pēc tam viņš uh, lasa īpašu lūkšanu, uh, e, kurā ir ietverti arī tā saucamie burtiskākie vārdi. Viņš nolasa šo lūkšanu, tā, to um, ordinācijas lūkšanu, un no tā brīža uh, ordinējams kļūst par attiecīgu garīdznieku, akolīts kļūst par diakonu, diakons attiecīgi par presbiteru, un ja kāds no presbiteriem tiek ievēlēts par bīskapu, tad arī viņš tiek konsekre, ordinēts par bīskapu. Latvijā vēl joprojām funkcionē tāda veca terminoloģija, ka kāds tiek konsekrēts par bīskapu. Ja? Nu, arī var izmantot, ja? bet īstenībā mēs esam ordinēti par diakoniem, par presbiteriem vai par bīskapiem. Ja? Šis vārds konsekrācija, viņš nu, parāda, ka cilvēks eh, saņem priesterības pilnību, protams, eh, bet nu, kopumā nu, jābūt precīzam eh, terminoloģijā. Ja? Un, un es neuzskatu vismaz, ka konsekrēts par bīskapu tas būtu, tas ir pieļaujama forma, bet viņa, vai viņa teoloģiski pilnīgi pamatotā man ir jautājums. Ja? Ordinēts par bīskapu, jā, Eh, jo ir ordinācijas, mums nav konsekrācijas sakramenta, mums ir ordinācijas sakraments. Jā, tā kā tas ir tas moments. Mm, bet forma ir pieļaujama, un ja kāds izmanto, protams, nebūs nekāda grēka. Tas jau skaidrs. Ok. Uh, vispārējais, kas notiek tur, uh, svaidīšana reļām, attiecīgu drēbju uzvilkšana un tā tālāk, tas jau tikai papildus elementi. Galvenais ir roku uzlikšana un konsekrējoša lūkšana vai ordinācijas lūkšana. Redziet, pats izmantoju šo terminoloģiju, konsekrējošo lūkšanu. Nu, un pēdējais sakraments, pie kura mēs šodien mums apstās, apstāsimies, pēdējais, jo viņi tikai septiņi ir, tas ir laulības sakraments. Un tas ir visinteresantākais sakraments. Kāpēc? Eh, sāksim ar to, priekš kam ir vajadzīga tā laulība. Mm, cilvēki mīl viens otru. Tas nav noslēpums. Cilvēki atrod sev pāri. Tā ir normāla lieta. Bet šajā gadījumā, mm, kad mēs atceramies, kad mēs runājam par cilvēka seksualitāti, mēs bijām runājuši arī par to, ka seksualitāte realizējas ne tāpat tikai vairošanas un instinkta līmenī, bet viņa realizējas arī kā mm, viņa realizējas mīlestības kontekstā. Un laulības sakraments tas ir šīs naturālas mīlestības sveiddarīšana un pacelšana virs dabas līmeņa. Tas nozīmē, ka tas, kas ir uh, labs uh, dabiski, kļūst par labu arī pārdabiski. Ja, un tāpēc uh, laulības sakraments tas ir tāda lieta, kas faktiski, varētu pateikt tā, konsekrē, jeb svētdara mūsu mīlestību, mīlestību starp vīrieti un sievieti. Un tāpēc mēs tik bieži uz, uzsveram, ka laulība jābūt noslēgtai, ja, bet no otras puses pie laulības nevar arī piespiest, un pie, šies, pie šī sakramenta patiešām ir jānobriest. Nu, nevar tā, ka eh, cilvēks emociju vadīts pieņem šo sakramentu, kaut arī bieži tā gadās. Bet kas notiek šajā sakramentā? Cilvēki uh, aicina Dievu um, savās attiecībās. Dievs nav tas trešais liekais. Ja? Dievs ir mīlestības autors. Dievs ir tas, kas viņus saveda kopā. Ja? Nu, protams, tas var, varbūt arī mazliet um, to saku pārāk um, idealistiski, bet nu, es ticu, ka nu, nav nejaušību pasaulē. Tas, ka cilvēki netiek galā ja, ar savu aicinājumu, tas ir cits jautājums, bet nu, gadās, ka cilvēki arī nepareizi izvēlās, arī tā ir. Bet nu, runāsim par ideālo gadījumu. Dievs saveda cilvēkus kopā, viņi iemīlās, viņi paņem atbildību viens par otru un savas attiecības viņi arī vēlās, lai Dievs būtu tas, kas ir šo uh, uh attiecību autors, lai viņš pastos sveitītu, sveidarītu, konsekrētu, ja? mēs jau tur pielietojam visu svēto litāniju, un lai viņš pats ir šajās attiecībās, lai viņš pats stiprina viņus abus divus realizēt savu aicinājumu. Ja, un ši, šis sakraments ir ļoti grūts, jo šeit, šeit ir nepieciešama divu cilvēku griba. Nevis viena, bet, dzī, bet divu. Un tagad ir tāda viena problēma. Problēma un vienkārši šī sakramenta skaistums. Ja visus pārējos sakramentus piešķir ordinētais vai kristības gadījumā pat neordinētais kalps, tad uh, laulības sakramentā šo laulību, uh, šo sakramentu piešķir viens otram paši laulājamie priesteris vai diakons, vai pat lais, ar pīskapa atļauju varbūt arī tādā situācijā, ir tikai baznīcas kvalificētais liecinieks eh, šai laulībai. Jo paskatieties, kā notiek šis sakraments. Matērijai ir jābūt tādai, es vēlos. Abiem diviem ir jāvēlās stāties laulībā. Un tāpēc paša sākuma priesteris ir jautā, vai jūs pēc brīvas gribas eh, vēlaties stāties laulībā? Jā, Vai jūs vēlaties eh, pieņemt eh, kā dieva svētību bērnus? Jā, tas nozīmē, ka pienākumi, kas izriet no laulības. Ja abi divi atbild jā uz tiem jautājumiem, tad, tad viņi nostājas ar sevi viens pret otru, un tagad vēlēšanas viņam ir, tā ir matērija, ir un tagad jābūt formai. Tas nozīmē, ka šī vēlēšanās viņa jābūt izteiktai, viņa jābūt uh, pateiktai vai kaut kādā citā veidā parādītāji. Tas, ko tas nozīmē? Nepastāv viena formula. Ja mēs paņemsim laulības rītu no dažādas, dažādas valodās, šīs formulas atšķiras ļoti. Uh, ir pat dažādas formulas, var pat būt tā, ka priesteris var uzdot jautājumu. Jāni, vai tu pieņem Mariju par savu sievu un apsoli, lai būtu viņa uzticīgs, vi, lai ka laimē tā nelaimē, ka veselība tā slimība un viņu vinē, mīlēt un cienīt visas viņas mūža dienās, visas sava, savas mūža dienās. Uh, un viņš var pateikt tikai jā, ja, vai pat pamāt ar galvu, jā, jā un viss. Un uh, ir vēlēšanās, un šī vēlēšanās ir izteikta. Un ja abi divi vēlās, un abi divi izsaka, tad laulība notiek. Šis sakraments tiek piešķirts, bet šo sakramentu viņi piešķir viens otram. Un tas ir brīnišķīgi, ka paši cilvēki, tā kā, ja kāds pajautās, vai cilvēks var piešķirt sakramentus, nu jā, Laulības gadījumā cilvēki normāla kārtība piešķir sev sakramentus, a kristības sakramentu, kā jau teicu, var piešķirt arī katras laivas vajadzības gadījumā vai nepieciešamības gadījumā. Tā kā šeit ir tas interesantais moments. Ok, eh, lai jūs neturētu pārāk ilgi, jo mm, faktiski divas stundas mēs ar jums sēžam, es vēlos tikai pateikt tikai divas lietas noslēgumā, un mēs ar jums Eh, noslēgsim šodienas tikšanos, ka redziet, redziet man šodien labs garastāvoklis, varu ilgāk runāt. Kas ir liturģija? Jo mēs runājam par sakramentālu un liturģisko dimensiju. Un par sakramentiem mēs parunājam ļoti, ļoti daudz, bet liturģija, ja mēs mēģināsim vienkāršot, eh, leiturģija, nu atkal no grieķu valodas, nozīmē kaut kāda darbība tautas labā. Ja, ja piemēram, kāds aizstāv savu valsti, viņš darbojas tautas labā. Ja viņš uh, nodarbojas ar labdarību, viņš darbojas tautas labā. Kad mēs runājam par liturģiju, tā arī ir darbība tautas labā. Un šī darbība, šī darbība ir tādi divi virzieni. No vienas puses, liturģijā tā ir dieva darbība, jo liturģijā dievs realizē savu pestīšanu, bet vienlaicīgi tā ir cilvēku darbība, jo cilvēki vienojas savā starpā, lai atdot dievam godu, lai satikties ar viņu. Un faktiski liturģija tas nav nekas cits, kā sakramentu celebrēšana, jeb sakramentu īstenošanā. Katrs sakraments, kas tiek celebrēts, tā ir liturģija. Bet ir vēl viena lieta. Pastāv tā saucamie sakramentālijas, sakramentālijas, tā saucama, laikam latviski, laikam būs sakramentālijas sieviešu dzimtē. Uh, poļu valoda sakramentālija. Nu, ok, labi. Štruns par uh, par filozofiju, neesmu filozofs. Runāsim sakramentālijas. Eh, sakramentālijas, kā mums skaidroja mūsu cits mm, liturģijas pasniedzējs savā laikā, viņš teica tā: sakramentālais tas ir mazie sakramentiņi. Ko tas nozīmē? Ka septiņi sakramenti tas ir dieva neredzamās žēlastības, redzamas zīmes, ir, tas ir visvienkāršākā definīcija, bet dievs savu žēlastību piešķir cilvēkiem ne tikai caur septiņiem sakramentiem, Viņš to piešķir arī caur citiem liturģijas aktiem, piemēram, eh, krustiņa pasvētīšana, piemēram, eh, mašīnas pasvētīšana, eh, piemēram, bēru ceremonija, tas arī sakramentālies, piemēram, klosterā solījumu došana, kas arī notiek liturģijas laikā, bet tas arī tāds sakramentālies akts. Ja. Tā kā visas tas pasvētīšanas, visas, ah, un starp citu, uh, Jā, aizmirsu pateikt, tūlīt atgriezīsimies pie tā, bet uh, par stundu liturģiju vēl jāpasaka pāris vārdi, bet nu tūlīt, tūlīt man vienkārši izpeldēja prātā pēkšņi. Uh, visas lietas, kas um, notiek baznīcā, um, tas ir, sak nu visas, ne, daudzas lietas, tas ir sakramentālijas. Viss tas, kas ir ietverts tādā sarkanajā grāmatā, Romas rituālē, tas ir sakramentālais, tas arī liturģiskas darbības – caur kurām Dievs dāvā savu pestīšanu konkrētajos dzīves apstākļos. Un paskatieties, mēs varam pasvētīt lietas, kas ir domātas reliģiskai dzīvei, kultam, eh, svētbildes, ehm, priestera drēbes, mēs varam konsekrēt baznīcu, mm, mēs varam pasvētīt krustiņu, mm, mēs varam pasvētīt eh, kaut kādas lietas, kas paredzētas kultam, piemēram, priestera bikeri un tā tālāk. Un tad lieta tiek pasvētīta kultam, Bet mēs varam arī pasveitīt lietas, kas saistās ar mūsu ikdienas dzīvi - mašīnu, dzīvokli, darba vietu, eh, laukus, pat laukus, eh, mājas dzīvniekus varam pasveitīt. Un tā arī ir pasveitīšana, jo mēs lūdzam, lai Dievs svētdara ar savu klātbūtni arī mūsu ikdienu. Tāpēc arī, ja kāds nopērk mašīnu, aizbrauciet pie priestera, lai pasvēta. Ja, un e, es visas savas mašīnas svētīju pats, jo esmu priesteris varu. Vai ja palūdziet diakonu, Latvijā jau diakoni arī parādās, diakoni arī var, dalī, var dalīt sakramentālijas. Katrs diakons var pasvētīt e, mašīnu, dzīvokli un tā tālāk. E, tas ir liturgiskas darbības, kuras arī ir svarīgas, kas, kuras arī ir daļa no mūsu dzīves. Un divi svarīgi elementi, tas, protams, bēru ceremonija, tas nav sakraments. Protams, ja notiek mises laikā, tad notiek evaharistija, kā lūkšana par mirušo, un ir arī sveco, klostera svētsolījumi. Arī tas ir uh, sakramentālijas, ne sakramenta, bet sakramentāliju darbība, kas arī ir liturgiska. Un pavisam, pavisam pēdējā lieta jau ļoti īsi. Es saprotu, ka esat noguruši. Es jau arī tomēr jūtu šo nogurumu, bet tā ir stundu liturgija, jeb breviārs. Uh, atšķirībā no visām pārējām lūkšanām, Stundu liturgija, kā uh, mēs dzirdam pašā nosaukuma, tā ir liturgiska lūkšana. Tā nav tikai privāta. Kaut arī, ja cilvēks lūdzās breviāru, tas ir privāta lūkšana, tomēr privāta viņa nav, jo tā ir liturgiska. Rūžakunis nav liturgiskā lūkšana. Eh, stundu liturgija ir. Iegūglējiet, pameklējiet mm, interneta, kas ir breviārs, jeb stundu liturgija, eh, pat Wikipēdijā var atrast šo informāciju. Tā, Tā ir lūkšana, baznīcas lūkšana, kas balstīta uz psalmiem un dziedājumiem no svētajiem rakstiem. Eh, faktiski tā ir mutiskā lūkšana, kuru labi skaitīt kopā vai individuāli, un tā ir vislabākā eh, lūkšana, jo tā ir liturgiska. Ja? Tajā klāt ir pats Kristus. Arī tāpat kā sakramenta, sakramentu gadījumā vai pat sakramentālajā gadījumā. Tāpēc es ļoti iesaku arī e, šo lūkšanu, ja kāds nezina, kā lūgties. E, Latvijā jau iztulkota vismaz lielākā daļa no e, stundu liturgijas, un ļoti labi es, mēs pats lietoju, ir saite brevjārs LV, no tele, brevjārs LV no telefona var mierīgi skaitīt, lūgties. Ja, un tā ir lūkšana, kas balstīta uz psalmiem. Par, paldies uh, Diekonam Dainim, paldies uh, priesterim Mārim Laurēckim, Dainim Stikutam, ja, Mārim Priestriem, Mārim Laurieckim. Nezinu, kas tur vēl darbojās pie šī breviāra. Šos divus garīdzniekus es zinu, ka viņi pie tā ņēmās un ļoti nopietni strādā pie, šī, pie šīs lūkšanas. Un tāpēc, ja ir iespēja, ja nezināt, kā lūgties, atveriet sev no rīta, pa dienu un vakarā breviāru savē. Ja kāds, kāds ātri lasa, var palūkties pat pa 5-7 minūtēm katru no tam uh, eh, lūkšanām, bet patiešām tā ir liturgiska lūkšana, kura ir uh, eh, uh, eh, teoloģiski mēs varam nosaukt ar vispilnīgāko. Mēs to nevaram izjust emocijās, va, viņa var likties garlaicīga, bet viņa ir baznīcas liturgiska lūkšana. Un kad es lūdzos previeru pat, pat pats, es apzinos, ka simtiem tūkstošu priesteru, klosteru ļaužu, laju, uh, uh, garīdznieku lūdzās ar, mani, ko, ar maniem kopā nevienlaicīgi, bet tajā pašā dienā. Mēs lūdzamies tos pašus tekstus. Tā kā iesaku, ļoti iesaku arī stundu liturgiju. Tas ir vislabākais, kas, kas tika izdomāts vai izveidots mūsu liturgiskajā tradīcijā. Nu, ko, darbie draugi, šodien bija ļoti daudz materiāla, bet ceru, ka tas nāca ar uh, zināmu, kaut arī ne bez grūtībām, bet ar zināmu jēgu, uh, un tas arī palīdzēs un kalpos jūsu garīgai dzīvei. Paldies un dzirdēsimies un redzēsimies pē, ar jums pēc divām nedēļām eh, un turpināsim arī mūsu ceļojumu garīgas dzīves teoloģijas eh, ceļos. Visu labu, darbie draugi, ar Dievu! Atā! Paldies par uzmanību! Ceru, kaut kas jums kļuva skaidrāks! Līdz nākamajai reizei, jūsu priesteris Dmitrijs.